Good evening. The Jó estét. The class that we're having uh, this evening, uh, it's called the 14 major points of the time of the end. Esti bibliaóránk címe a végső idők 14 pontja. However, uh, we're just going to cover the first seven major points. De ma este csak az első hét pontra lesz időnk. Now the first uh, point is called the signs of the times. Az első pont Nak a címe az idők jelei. And we start off with verse Matthew 24:3. Máté 24. fejezetéből a hármas verssel kezdjük. És amikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzámerének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Right, so uh, apostles are asking Jesus what should be the sign of his coming and the end of the world. Ugye? Tehát Krisztus tanítványai egyenesen azt kérdezik tőle, hogy mondd meg nekünk, hogy mi lesz a jele a világ végének, és a te újra eljövetelednek. Now, in the Greek, it doesn't really mean the end of the world, like the world's going to totally be destroyed, But what that means is that it's going to be the, an end of an age. Az eredeti görög szövegben, amikor a világ végét eh, írja a Biblia, nem, az, nem, azt a szó, nem azt a jelentését értjük a szónak, hogy megsemmisül a bolygó, vége lesz, minden elpusztul, elmúlik, hanem inkább az eredeti jelentése a szónak arra utal, hogy egy korszaknak a vége, egy kornak a lezárulása. will be the end of the unjust and inhumane reign of man Méghozzá ez az ember igazságtalan uralkodásának és a, a, a szeretetlenség korszakának a lezárulásáról. So when Jesus comes back, in uh, resurrection and rapture, we're going to go to the old age is going to be over, and we're going to go on to a new age. Tehát amikor Krisztus visszatér, a halottak feltámadnak, a még élő megváltottak elragadtatnak, és ezzel egy új korszak veszi majd a kezdetét. Now some of the signs that Jesus mentioned are in uh, Matthew 24 verse 6 through 8. Jézus uh, a válaszait uh, mindjárt a 24. fejezetben a 6-os versben kezdi. Különböző jeleket ad egészen a 8. versig amelyek így szólnak. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De ez még itt nem a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éjségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Now, prior to uh, 1914, uh, war had never been universal. 1914 előtt még soha nem vívtak világháborút az emberek egymással. But both in World War I and World War II, global war was waged. De mind az 1914-ben kezdődött első, majd a 39-ben kezdődött második világháború, hogy a neve is utal rá, az egész világot szinte belerántott a háborúskodásba. And since the end of World War II, There have been uh, over 130 wars és since World War II. A második világháború lezárása óta további 130 háborút vívtak az emberek a Földön. Killing more than 53 million people. És több mint 53 millióan haltak meg a második világháború óta is háborúkban, még and, a mai nap is. And of course, uh, the world is on a verge of a major war that will probably this year break out in the Middle East. A világ tulajdonképpen most is egy világháború szélén áll, nem kizárt, hogy akár az idén kitörhet a közel-keleten egy óriási háború. Israel and the United States probably in the fall will attack Iran's nuclear reactors. Nem kizárt, hogy Izrael az Egyesült Államokkal szövetségesével az ősszel megtámadja Iránnak a nukleáris létesítményeit. This could set off a, a major Middle East war involving the, all the Middle East nations. Amiből egy óriási közelkeleti konfliktus kialakulhat, mert tudjuk, hogy akkor a többi közelkeleti ország is bevonódik a háborúba. And we'll talk a little bit more about that later in this uh, class. Később erről egy picit majd még beszélünk. So Jesus warned us that we would uh, hear of wars, rumors of wars, nation would rise against nation. Jézus vigyelmeztetett arra, hogy fogunk hallani háborúkról, háborúk híreiről, nemzet támad nemzet and, ellen. And we've had war for many centuries, but we've never seen warfare like we've seen today. És szinte mióta az ember a Földön van, sajnos mindig háborúzott egymással, de nem olyan mértékben és olyan technikával, mint ma. We've, we've seen global warfare, we've seen the use of nuclear weapons that can wipe out whole cities. Ez csak a nemrégi történelemnek a e, hozománya, hogy az emberek világháborúkat vívnak, és nukleáris fegyverekkel hatalmas tömegben tudják so egymást elpusztítani. These signs of the times that Jesus spoke about war and nation against nation is happening. Tehát ez a jel, beteljesülni látszik, amikor Jézus azt mondta, hogy nemzet fog nemzet ellen támadni. Now Jesus also said that we, the world would see an increase in famines. Egy másik jel, amire Jézus utal, azok az éjségek. And it was the, uh, the WHO reported that one billion uh, people are starving, and this is a this is a record high. A WHO jelentése szerint Nemrég lépte át az emberiség azt a rekordszámot, hogy most már eljutottunk oda, hogy egy milliárd ember éhezik a Földön. And of course, if you've seen the news, like for example in America, they're having uh, major droughts. És még az Egyesült Államokban is, aki nézi a híreket, követheti, hogy ah. hatalmas szárasságok vannak. Different countries around the world are just they're just one harvest away from a from a famine. Vannak olyan országok a világon, akik annyira rosszul állnak, hogy gyakorlatilag egy rossz aratásra állnak csak az éhezéstől. And also Jesus said that there would be a uh, pestilence. Jézus egy másik jelre is felhívta a figyelmünket a dökhalálokra, vagy mai szóval járványokra. And as you know, pestilences is referring to diseases. Tulajdonképpen ezek járványokat jelentenek mai Now, nyelven. <clears throat> When I put this class together uh, in uh, 2008, amikor 2008-ban először összeállítottam ennek az órának az anyagát, at that time it said that uh, the doctors were warning that there would be a, a they were warning there'd be a resurgence of drug-resistant bacteria strains which could prove more deadly than AIDS. Akkor már az orvosok arra figyelmeztettek, hogy az egyik legnagyobb veszélyforrása egy olyan új baktérium törzsnek a megjelenése, ami rezisztens az oltóanyagokkal szemben, és ez önmagában nagyobb kockázatot jelent az emberiség számára, mint az AIDS vírus. And this is what we, we see happening now, things that the, uh, they've you know, discovered uh, medicines and uh, things that fight bacteria, the, the, the bacteria is becoming drug resistant to all modern medicines. És az elmúlt évben egyre több olyan fajt azonosítottak, ami ellen nincsen szer. Már legyőzöttnek itt betegségek olyan formában tértek vissza, amik immunisak a védőoltásokkal szemben. For, for example, the WHO, the World Health Organization, had warned the world that they were concerned that be a, there'd be a pandemic of drug resistance tuberculosis, which would be imminent. Az egyik ilyen járvány, amire a WHO fölhívta a figyelmet, az egy új tuberkulózis törzs, amire nincsen ellenszer. And just about three months ago, it appeared in the news that the, in India now there's a uh, uh, tuberculosis is spreading, and it is a strain that there is no medication, no uh, uh, uh, biotics that can kill it. És éppen három hónappal ezelőtt lehetett eh, hírt venni arról, hogy Indiában felütötte a fejét egy gyógyíthatatlan eh, eh, baktérium törzs, egy tuberkulózis. Also, it was just reported about a month ago that, uh, for example, gonorrhea, now there's a, there's a strain of gonorrhea that they don't have any antibiotics for. Egy másik legyőzöttnek hit baktériumbetegség a gonorrea, szintén visszatért, méghozzá egy olyan formában, ami gyógyíthatatlan jelenleg. So the medical, they're, they're losing the war against these uh, different diseases and bacteria they thought they once had it conquered, but now all these diseases are becoming drug resistant. Úgy tűnik, hogy az orvostudomány, amelyik egykor uh, kiirdette magát győztesnek egy csomó betegség felett, most vesztésre áll, mert olyan formában tértek vissza az egykor legyőzött betegségek, amikre ma nincsen még ellenszer. And the World Health Organization is also warning that we need to prepare for a flu pandemic like the one the world experienced in 1918. A WHO egy olyan figyelmeztetés is kiadott nem régen, hogy nem kizárt egy a spanyol náthához hasonló járvány kialakulása, ami 1918-ban söpört végig a Földön. And this was the Spanish influenza, and that killed over 50 million people worldwide. 1918-ban több mint 50 millió ember pusztult el a spanyolnát. And they say we're on the verge, the world is on a verge to having a similar pandemic hit the world in the near future, possibly bird flu. WHO szerint nem kizárt, hogy a uh, madárinfluenzának az egyik törzse elindíthat egy ilyen megállíthatatlan járványt a világon. So these are some of the basic signs that uh, Jesus uh, mentioned that we should be looking out for. Tehát ezek azok az alapvető jelek, amikre Jézus felhívta a figyelmünket, amikre figyelnünk kell az ő visszajövetele előtt. And Jesus also said that uh, we would see uh, earthquakes in diverse places. Jézus azt is mondta, hogy lesznek földindulások mindenfelé. And the uh, geologists are saying that in 2011 and, and even now in 2012, we're having more earthquakes than ever before. Geológusok azt mondták, hogy 2010-ben és 2011 ben több földrengést regisztráltak a Földön, mint előtte összesen. Where the world is experiencing an increase in earthquakes and major earthquakes. És nem csak, hogy növekszik a száma a földrengéseknek ugrásszerűen, de az intenzitásuk is megnő. Almost on a daily basis on the news you see a six-point earthquake in this part of the world, a seven-point some earthquake in another part of the world. It's constantly we're hearing of all these Aki major quakes happening around the world az szinte minden nap értesülhet olyan hírekről, hogy a világ egyik felén hatos erősségi rengés volt, másnap hetes erősségű, minden napossá váltak a, a földrengések. In, in 2004, the day after Jesus' birthday celebration, 2004-ben emlékeztetek, Krisztus születésnapjának a másnapján, karácsony után. We had the major uh, Sumatra earthquake. Sumatrán volt egy hatalmas földrengés. And that major tsunami ami ezt az óriási szökőárt indította el. And that killed over 226,000 people. Abban több mint 226 ezer ember halt meg. And then also uh, there's been major earthquakes in Argentina. Argentinában is volt hatalmas földrengés uh, azóta. Uh, Chile recently, in two, I think it was around 2010, had an 8.8 earthquake. Chileben volt egy 8,8-as erősségű. And Iran, Burma. Iránban volt egy hatalmas földrengés, Burmában. Earthquakes in the Pacific Islands. A csendes óceáni szigetvilágban is volt egy csomó rengés. And uh, Christ Church in New Zealand had a major quake. Új-Zélandon nyilván hallottátok tavaly Christchurch városát rázta meg, sok épület összedőlt. And of course uh, last year in 2011, March 11. És ugye ki, ki ne emlékezne tavaly március 11-én. Massive earthquake off of the Japan coast. Japán partjait Egyiptomtól nem messze egy masszív földrengés rázta meg a tengerfeneket. That was a 9.0 earthquake. Ez egy 9-es, 9.0-as, 9-es erőségű földrengés volt. mainly came through the uh, massive tsunami that hit the northern coast of Japan. És ugye a, a pusztítást elsősorban nem a földrengés, hanem a földrengés And kapcsán kialakult szökőár okozta. That caused the four nuclear reactors off the coast to emit radiation into the ocean and into the atmosphere. De a hosszabban ható negatív hatás az nyilván a nukleáris erőmű, aminek a négy blokja megsérült a szökőár hatására, és azóta is, bár a hírek erről nem beszélnek, folyamatosan a hűtővízzel az óceánba nukleáris szennyezés szivárog, és ugyanígy a légkörbe is. A uh, reports from this, from this past week, experts are saying that the, the uh, nuclear disaster in Japan is three times as worse than the disaster in Chernobyl. Eh, éppen a múlt héten egy eh, eh, kutatócsoport arról adott hírt egy cikkben, hogy már most látszik, hogy háromszor nagyobb a pusztítás és a kár, amit ez a, földreng, ez a nukleáris baleset okozott, mint a Csernobili 80 there, there are reports out that they may have to evacuate Tokyo. Nem kizárt most már azt is fontolgatják, hogy ha így nő a sugárszennyezés mértéke, lehet, hogy Tokió városát is ki kell üríteni. And the amount of radiation that is going into the Pacific Ocean and in North America uh, according to ex experts who study this, they say there's a cover-up going on by the Japanese and American government. És eh, tudósok, akik eh, eh, követik az adatokat, ugye a Geiger számlálóval egyebekkel nézik a nukleáris szennyezettség mértékét, azt mondják, hogy a japán és az amerikai kormány elfedezi they're, a valóságos szennyezés mértékét. They're finding tuna fish in the Pacific Ocean with uh, dangerous levels of uh, radiation. Találtak uh, ugye a halászok olyan tonhalakat fogtak, amiben 15-szöröse volt a sugárzása megengedett értéknek. And polo bears in the north have uh, skin abrasions on a, their faces. <clears throat> az egész nyugati partvidékét, az Egyesült Államoknak és Kanadát is súlyos sugárszennyezés ért a légkörön keresztül, például a jegesmedvéknek az az arcáról, a fejéről szinte pereg le a bőr, ez is egy ö, ö, radioaktív betegségnek a tünete. And just off the coast of California, where I, close to where I used to live in Laguna Beach, the kelp or the seaweed on the ground floor is, have, has a very high exposure of radiation. És Kalifornia, Dél-Kaliforniában, ahonnan én eredetileg származom, a Laguna Beach nevű részen a, a tengeri uh, moszatok az algák és a hínár szinte mérhetetlen magasságú nukleáris szennyezettséget mutat. The, the, they had a, a American senator, a congressman went to northern Japan last month. Egy amerikai szenátor e, Japánban járt a múlt hónapban. he checked the reactors. I mean, he, he got the information and he, he was shocked. He said, This radiation exposure is not over és a saját szemével akart meggyőződni arról, hogy uh, hogyan néznek ki a fukushimai elhárítások, And és azt mondta, hogy messze sokkal rosszabb a helyzet, mint amiről a hírekben idáig tudomást Geologists are expecting a, another quake in that area of about a 7 to 8 point of magnitude. És a geológusok, a szeizmológusok előrejelzései szerint igen valószínű, hogy egy 7-es, 8-as erősségű rengés még várható a fukushimai régióban. And they're concerned that reactor number 4 could blow up és attól tartanak, hogy <clears throat> ennek eredményeképpen végképp megszűnhet a hűtés a négyes blokknak, aminek egy robbanás lehet a következő. that the radiation exposure would be so bad that North Amer- people in North America and Canada, Alaska and the United States would have to stay in their home for three to four months without going outside. És mondják, hogy ha ez a négyes számú reaktor fölrobban, annak olyan komoly hatása lehet, hogy az állandó nyugati irányba fújó szelek, annyira megszennyezhetik az Egyesült Államokat és Kanadát, hogy a lakosságnak akár 3-4 hónapig is az otthonában kéne maradnia, hogy megóvja magát a nukleáris részecskéktől. So between 2010 and up till 2012, what we're seeing throughout the world, we're seeing record breaking tornadoes. 2010-ben és 11-ben szerte a világon rekord erejű tornádókat láttunk. We're seeing volcanic activity around the world like never before. Olyan intenzitású vulkáni tevékenységet, amilyet soha előtte nem láttunk. And we're seeing major flooding in different parts of the world. A világ különböző részein, nyilván ti is láttátok, hatalmas ö, ö, árvizek voltak, pusztító árvizek. And in other parts we're seeing uh, severe droughts. Máshol pedig pusztító szárazság. So it's, uh, I mean, I've been studying Bible prophecy for 40 years. Én már 40 éve tanulmányozom a bibliai proféciákat. And I've never seen so many disasters and so much uh, uh, weather calamity and earthquakes and De annyi you know, katasztrófát, and földrengést, háborút, vérontást, és ilyen szélsőséges időjárási viszonyokat, mint amelyet az elmúlt két évben láttam, soha előtte nem. Now Jesus said, he said, these are the beginning of sorrows. Jézus erre azt mondta, hogy ez még csak a sok nyomorúság kezdete. Now when you look in, when you look in the Greek, when you look in the Greek uh, Bible and you look up sorrows, what that means is that it's called, Jesus called it birth pangs. Aki utána olvas az eredeti görög szövegnek, az azt fogja látni, hogy amikor Jézus azt a szót használja, hogy ez a nyomorúságok kezdete, az eredeti jelentése a szónak nem a nyomorúság, a mai értelmemet nyomorúságot jelentette, hanem szülési fájdalmat jelent az eredeti görög szó. So when Jesus talked about the signs of the times, he compared it to a woman giving birth to a baby. Jézus, amikor az idők jeleiről beszélt, akkor egy asszonyhoz hasonlította a jelenségeket, amelyik amelyiknél elindult a szülés. And so, for example, if you take a, if a woman's in labor, let's say she's uh, every 10 minutes she has a, a, a contraction or a labor azt, pain. Hogy amikor elindul a szülés, akkor még csak ritkán jönnek a fájdalmak, majd sűrűsödnek, eljön az az idő, amikor már még 10 uh, percenként jönnek a fájdalmak. It's far apart and it's, you know, it's painful, but not not as bad as it will be later when she gets closer to the birth. Az első fájások megérkezésekor a hölgyek nyilván tudják, az anyák, akik szültek, hogy még messzebb vannak a fájdalmak egymástól, többet tudnak közte pihenni, és nem is olyan erős intenzitású a fájások. to, say, Viszont ahogy halad előre a folyamat, és már csak 6 percenként jönnek a fájások, so instead of every 10 minutes it's increased, you're getting more the, the, the pang, the birth pangs are coming quicker egyre and kevesebb, they're getting stronger. Egyre kevesebb lélegzetvételnyi időhöz jut, pihenéshez jut az anya a két fájás között, és nem csak, hogy közelebb kerülnek a fájások, de az intenzitásukban is növekednek. And when you get down to two minutes, so every two minutes the woman is having a major uh, contraction and labor pain, and it's it's very soon, right after the other, and it's the labor pain is very, very strong. a szülés vége fele már annyira összesűrűsödnek, hogy már két percenként jönnek a fájások, és szinte az egész összeáll egy állandó fájdalom fájdalommá végén. And this is exactly what we, és we're seeing happen now in the world. Pontosan the így írta le Krisztus is az eseményeket, hogy az, a végideje felé egyre gyakrabban fognak bekövetkezni ezek az események, és egyre nagyobb intenzitással ismétlődnek. So this is this is what Jesus said before his second coming, and we are witnessing an increase of these birth pangs throughout the world. Krisztus azt mondta, hogy az ő visszatérése előtt ezeket a jeleket fogja tapasztalni az a generáció, aki ezt megéli, és a mi saját szemünk láttára egyre sűrűsödnek, eh, sokasodnak és intenzitásukban növekednek ezek az események. And another sign Jesus mentioned was in verse 14. 14. versben egy másik jel, amit Jézus mondott ami úgy szól, és lőn az is, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonságú minden népnek, és akkor jön el a vég. Right, so is the gospel being preached in all the world today? Na most az evangélium hirdetetik az egész világon? Yeah, never before in the history of the world has the gospel got, Soha now like it is now. a világ történelmében nem hirdetetett úgy az evangélium, mint ma. You have uh, missionaries, a misszionáriusok, hirdetik TV, a rádión, a tévén, internet, interneten, and uh, the printed word. A nyomtatott ige. They, they say that uh, 98% of the world's languages has uh, A világon beszélt összes nyelv 98%-ára lefordították a Bibliát. Tehát ez egy nagyon fontos jele a végidejének, hogy az egész világon hirdettetni fog az evangélium. Then Jesus said the end will come, and this is what we see happening today. És azt mondta, hogy akkor jön el a vég. És láthatjuk, közel lehet ez, mert ma már az egész világon hirdetetik okay. az evangélium. So anyway, these are, these are just some of the basic signs of the times that uh, Jesus spoke about. ez egy-két alapvető jel, amire Jézus felhívta a figyelmünket, amikor a tanítványokkal beszélt. Continue study on his what Matthew 24, but uh, I want to go into other signs. Eh, most még mehetnénk tovább a 24. fejezetében Máténak, de azt hiszem, hogy ezt jól ismeritek, ezzel kapcsolatban volt már tanítás. Most szeretnék még más, talán kevésbé ismert fejezetekre és jelekre kitérni. And the uh, next sign I want to uh, talk about is in Daniel chapter 12 verse 4. A következő az a Dániel 12. fejezetéből a negyedik vers. Dániel zárt be beszédeket és pecsételt be a könyvet a végső időig. Okay, so Daniel, Daniel had received a prophecy from the Lord around 534 BC. Daniel a, könyvé, a könyvében szereplő proféciákat Krisztus előtt 536-ban kapta az Úrtól. And it, he was getting prophetic chapters about the time of the end, what it would be like in the time we are now living in. Daniel fejezetének, könyvének több fejezete, profétikus fejezet, azt írja el, hogy milyen lesz a világ, mielőtt Krisztus visszatér. And in verse 8 through 10, it, it continues on from verse 4 that he's getting a time prophecy, and he doesn't understand it, so he's asking the Lord what it means. Go ahead folytatódik tovább a vers, szóval és mondta, eh, Dániel kérdezi az urat, én pedig hallám ezt, már hogy a proféciákat, de nem értém, és mondám, uram, mi lesz ezeknek a vége? És mondja, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a végideig. Megtisztulnak és megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Now in, in Dan, the book of Daniel there's uh, 12 chapters. Daniel könyvének 12 fejezete van. And chapter 2, 7, 8, a második, a hetedik, a nyolcadik, a kilencediknek a 24-től a 41. verséig. Daniel 11, uh, 21 45 is about the end time. től 45-ig az szintén a végső időkről szól. And Daniel chapter 12. És a 12. fejezet egészen szintén so, a végső időkről szól. Daniel got all these amazing prophecies about the time we are now living in. Tehát Daniel eh, hihetetlen elképesztő proféciákat kapott a végidejére And nézve. the Lord the Lord told Daniel that shut up the words and seal the book. De az Úr azt mondta Dánielnek, hogy Dániel zárd be beszédeket, pecsételd el ezeket a beszédeket. And that means that Daniel, he got all these amazing prophecies, he didn't understand the prophecies whatsoever. És ezek annyira eh, profétikus fejezetek voltak, hogy maga Dániel sem értette őket. Kiderül, hogy kérdezi, hogy uram, ezek mit jelentenek, és azt mondja, hogy ezek nem neked vannak, ezek a végidején lesznek majd csak kinyitva, az akkor élő generációk fogják megérteni, hogy miről szólnak ezek a proféciák. The, the Lord told Daniel that The, the, these prophecies I gave you, these words I gave you about the end time, they're sealed, but, in, but until the time of the end, and then we would begin to Dániel kérdésére az Úr tisztán azt feleli, hogy Dániel, ezek a beszédek nem neked szólnak, te kaptad ugyan a proféciát, de ezek a beszédek belesznek zárva, magyarul nem lehet őket megfejteni, csak a vég idején majd. And in these prophetic chapters, the Lord has lifted the seal, and we understand a great deal of the prophecies Daniel received uh, hundreds, thousands of years ago. mi azzal, hogy elérkeztünk a végidejére, az a generáció vagyunk, akik számára érthetővé kezdenek válni a Dániel proféciái, magyarul a pecsét feltöretik, ez is egy másik jele annak, hogy a végidején élünk, mert értjük azt, amit maga Dániel sem értett a saját proféciájában. The prophecies have been open, and of course we're still learning of some of the things the Lord showed Daniel. We don't know every you know jot and tittle of every scripture, but we got a basic good idea of a beszédek the, egyre inkább kezdenek megnyílni. Nem állítom, hogy az utolsó részletig mindent értünk, de hogy haladunk előbe az, előre az időben, egyre több minden válik világossá számunkra, ahogy látjuk a világ eseményeit. And I think too, although it's specifically mentioned in Daniel that the Lord sealed his book until the time of the end, but I think it also covers the book of Revelation because before, uh, you know, hundreds of years ago, people read the book of Revelation and went over their head. És ez nem csak a Dániel könyvére igaz, hanem a jelenések könyvére is, mert az minket megelőző generációk száz éveken keresztül kutakodták, próbálták olvasni, megérteni a jelenések könyvét, de szinte senkinek nem sikerült belőle értelmet kihámozni. And uh, a lot of people study the Bible, study uh, Bible prophecy. We, there's a lot of information now in the book of Revelation that we do understand. De most érkezett el az az idő, abban a korban élünk, ahol nagyon sok információ, ami az előttünk járó generációknak érthetetlen volt a jelenések könyvéből, világossá kell szám, számunkra válni, hogy mi is a jelentés. And I will show you some of those uh, verses and some of the uh, understanding of it. Át fogunk venni egy-két verset, és meg fogjátok ti is érteni a jelenések könyvéből, hogy miről van szó. You know, in fact, you've, you've heard of uh, Newton. You know, Newton, the famous uh, scientist who discovered uh, gravity and many other scientific Mindennyian discoveries. tanultuk az iskolába, tanultunk Newtonról, az angol fizikusról, aki ugye leírta a gravitációt I had seen az A, I had seen a documentary where Newton, és Newtontól feljegyezték azt a mondást, hogy he said, I would give up all my scientific knowledge, everything that I've learned and discovered. Newton azt mondta, hogy minden tudományos ismeretemet, minden tudást feladnék. He said, I would give up my fame if only. A hírnevemet, mindenemet. I can understand cserébe, the book of Revelation. hogy megértessem a jelenések könyvét. See? So he and the reason Newton or Daniel or any great men. Csak hogy couldn't understand it because the Lord had sealed it until Newton the end time came. ugyanabban a csoportba tartozott, mint maga Dániel is, ők azokban a korokban éltek, amikor ezek a beszédek még el voltak pecsételve, ez nem azoknak a generációknak szólt, nem, nem kellett, hogy ők értsék. So why do we, why, how can we understand a lot of the book of Revelations in Daniel? Why do we understand it now? Tehát miért értjük akkor vajon ma a jelenések könyvét és a Dániel könyvét? Why? Vajon miért? Okay, well, Because we're living in the time Azért, of the end, mert right? elérkeztünk a vég idejébe. Mostara, mostanig voltak elpecsételve a beszédek, hogy mondta, be vannak zárva a vég idejéig. That's why we can understand it. Viszont okay. mi most már értetjük őket. So in the same Jó. verse in Dan, read Daniel 12:4 again. És uh, Dániel 12:4-ben olvashatjuk. Uh, verse, right? yeah. Te pedig, Dániel, zárt be a beszédeket, és pecsételt be a könyvet a végső időkig. Futkosnak majd sokan ide-oda, és nagyobbá lesz a tudás. Right? So now here it says, in the time of the end, it said the Lord was showing Danny, Daniel that many would run to and fro. Az Úr megmutatta Dánielnek azt, hogy a vég idejét eh, egy jellemző egyik jelenség az lesz, hogy az emberek rohangálni fognak ide-oda. Now in the in the English uh, running to and fro Uh, az egyik új eh, bibliafordítás nem is azt mondja, hogy rongálnak ide, hanem azt mondja, hogy utaznak innen oda amoda. Or the Living Bible uh, describes this as uh, travel shall be vastly increased. Sőt, van egy még újabb fordítás, ami azt mondja, hogy az emberek utazni fognak, tehát mint a turizmus arra utaló uh, utazás now, uh, szana szét a világban. Look at now, now let's let's take a look at uh, history. Most, hogyha ha megnézzük ezt történelmi visszatekintésben. Look at the Caesars of Rome when they when they rode a horse or a chariot. Mondjuk egy római császárnak, aki egy szekérrel vagy egy lóval közlekedett. Okay, they, let's say they traveled 50 kilometers. Mondjuk meg kellett tennie 50 kilométert. You know, whatever it took them, you know, let's just speculate an hour. Okay, I Mondjuk, don't know how long it would take. nem tudom, meddig tartatott neki, ha nagyon gyorsan futott a ló egy óra, inkább két óra alatt megtette azt az But, 50 kilométert. Okay, taking the 1100s, King Stephen, if he used a wagon or a, a chariot or whatever ha he rode, or just a horse, if he rode több mint ezer évet az időben, it would take him the same amount of time államalapító Szent István, ha meg akar tenni 50 kilométert, neki pont annyi ideig tartott, uh, mint egy római császárnak, uh, sok óráig. Ugorjunk előre 700 évet. George Washington, az Egyesült Államok első elnöke, amikor a beavatási szertartásra ment, eh, So az 1770-es évek végén ő so, neki pont ugyanannyi ideig tartott megtenni 50 kilométer, so mint a római császár. Over 18 centuries man's transportation was basically the same for hundreds and thousands of years. Nem nehéz belátni, hogy az embernek a közlekedési sebessége évezredeken keresztül szinte a teremtéstől fogva egészen az előző száz évig nem, nem igen változott. Now, picture the world, picture 1900. Most gondoljunk vissza az 1900-as évekre. Did we have planes to travel in 1900? Még az 1900-as évek elején is, ami nincs olyan nagyon régen, Did we have mondjuk a századfordulón, voltak már repülőgépek? Right? Akár csak 150, so, 110 évvel ezelőtt. So you, now take a look from 1900 és to 2012, 112 years. Look, összehasonlítjuk at the azt, progress that's hogy been made in the last 112 years. Isten teremtésének a napjától 1900-ig mennyit változott a világ, mondjuk az utazás tekintetében, vagy a technológia tekintetében, és mennyit változott 1900-tól 2012-ig, 112 év alatt. I mean, today we, we travel in our cars, uh, cars at enormous speeds, and we cover great distances in a short time. Ma már bárki be, be, bepattan egy autóba, az elődeink számára felfoghatatlan távolságokat tudunk megtenni. A jet can fly around the world in 24 Nem beszélve hours. sugárhajtású repülőgépekről, amik meg tudják kerülni egy nap alatt az egész and földgolyót. A, a spacecraft can circle the Earth egy űrhajó 80 minutes. 80 másodperc alatt megkerüli so look at, look at the increase of travel. perc alatt, bocsánat. It's amazing what has happened in the last 100 Tehát and, um, nem szoktuk ilyen szemmel nézni, de mennyire igaz, amit ez a profécia mond, hihetetlen változáson ment keresztül a világ, a végső időkre jellemző változás, hogy az emberek ide-oda rohangálnak. And, and if you look at the uh, uh, tourist industry, megnézed, maga az idegenforgalom, a turizmus, They didn't have a tourist industry az egy új fogalom. Az a, az a teremtéstől kezdve az 1900 es évek nem is létezett ilyen, hogy But now the tourist industry is a multi-billion dollar Mára pedig egy uh, több milliárd dolláros uh, iparággá vált. And this is what the Lord showed Daniel that in the time of the end. És ezt mutatta meg többek között Dánielnek az Úr, hogy a vég idejében hihetetlen mértékben megnövekedik az utazás, az embereknek a közlekedési sebessége. And he also said in the time of the end, not only would we see vast improvement in vast transportation, but we would also, it said that knowledge would be increased. És egy másik jel, amit az Úr Dánielnek adott, azt mondja, hogy a végidőkben nagyobbá lesz a tudás, hogy megsokasodik a tudás. Has knowledge been increased? Megsokasodott a tudás. Again, look at the olyannyira, go back to Rome, hogyha, go back to Hungary under King Stephen 1100, nézzük go vissza back to Rómát, vagy az államalapítás idejét a magyar történelemben. George Washington, vagy megint csak Washington, Amerika első elnökének az idejére visszatekintünk. Look, look at the world, think of the world in the 1900s again, just just 112 uh, years ago. Vagy akár csak 112 évvel ezelőtt, amikor 1900-ba fordult az év. And look at the hogy akkor mit tudtak az emberek, milyen technológiai fejlettségen állt az emberiség, és hol állunk ma. Megint csak, mennyit változott a teremtéstől 1900-ig, és 1900-tól máig a világ. You know what they call this generation now? Ezt a mi generációnkat úgy hívják, they've coined it information overload hogy az információsan túlterhelt társadalom vagy generáció, így hívják a miénket. The, sum total of man's knowledge doubles now every two to three years. Megdöbbentő adat például, hogy az ember által birtokolt ismeretanyag két-három évente megduplázódik. And is soon to, is soon to double every year. És azt mondják, hogy ezzel a sebességgel hamarosan ott fogunk tartani, hogy évente megduplázódik I mean, az ismeretanyag. In 1900, okay, they, you know, they didn't have jet planes, they didn't have computers. Gondolj vele, még csak they didn't Majd, have... hogy nem élnek még emberek, akik 1900-ban születtek, és hol voltak akkor még a repülőgépek, még az elektromos áramot is jószerivel nem találták föl, nem hogy a kompjútereket. They, they didn't have cars, they didn't have... Autók sem voltak. You know, they, they, there was so much things that we use now that they didn't have. They didn't even have refrigerators in those Mi days. El, el sem tudjuk képzelni azt, azt a világot, yet pedig csak száz évvel ezelőtt volt, nem volt frigider, nem volt villanykapcsoló, no nem volt áram, nem volt no tévé. TVs just 112 years ago, and for many thousands of years there was no technology like és that. Eh, nem, hogy nekik nem volt tévé, <laughs> hanem Ádámtól kezdve egész odáig senkinek nem volt tévé. Ez a mi generációnk, aki már ezzel nőtt fel. But look Ez at the technology now. You can get on the internet. Nézd meg a mai technológiát. A legtöbbünknek uh, még a fiatal korában se létezett az internet. Ez csak a mai generáció. Ez olyan hihetetlen gyorsasággal fejlődött a világ, hogy ma már minden gyereknek a szobájába ott a világ, egy pár gomnyomásra bármit megtud. And in 2 Timothy 3:1 és második Timóteus 3:1 mit mond? It says that uh, this know also that in the last pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. And that means dangerous times shall come in the last days. Szóval nehéz vagy veszélyes idők állnak ki Timóteusnak, Pál. In verse 7 it says that man would be ever learning and a hetes never versben able úgy to come to the knowledge of the truth. hogy az emberek a végső időkben mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak. So, uh, and this is exactly what's happening. Is Pontosan mankind happier today because they have all this knowledge and all these gadgets? Boldogabb a világ ezzel a rettenetes nagy tudással, amit felhalmozott? Ma? Ah. There's more nem. people depressed, there's more suicides. Soha ennyi ember nem követett el öngyilkosságot, mint People manapság. Soha ember, ennyi ember nem szedett antidepresszánsokat, nyugtatókat, altatókat. This knowledge has uh, not made uh, people happy. Tehát ez a tudás, amit felhalmoztunk, nem tette boldogabbá az embereket. Because uh, they're ever learning and they're not coming to the knowledge of the truth what is truth. Mert állandóan tanulnak, de az igazság megismerésére nem jutnak el, mert a legtöbb ember sajnos nem ismeri az igazságot. Jesus said in John 17:17, 17, sanctify them through thy truth, Thy word is truth. Mert azt mondta János 17.7-ben Jézus, hogy Atyám, szentelt meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. És miután nem ismerik az Úr igét, az emberek hiába tanulnak, nem ismerik az igazságot. Okay, so these are just, so anyway, these are, this is what the Lord told Daniel that in the time of the end, not only would world travel be vastly increased, but man's knowledge would be increased. Tehát Dánielnek az Úr nem csak azt mutatta, hogy mennyire meg fog növekedni az utazás és az utazás sebessége a végső időkben, hanem azt is, hogy milyen hihetetlen mértékben megnövekedik a tudás, az ismeretanyag, inkább mondjuk így. Now, there's many more signs of the times. I'm sure you've heard uh, some of these, and you've probably heard a lot more. Nagyon sok további jelet föl lehetne sorolni. Biztos ti is tudnátok más példákat venni a Bibliából. We, we, we could do hours on this particular topic ennél a témánál valószínűleg órákat el tudnánk tölteni ilyenekkel. I want to now go on to, de, to things that are happening now. De most szeretnék áttérni aktuálisabb, kifejezetten mai eseményekre. And what the Lord showed Daniel and John the Revelator of what olyan dolgokat, we are going to experience and what we're going to see amelyeket come. Dánielnek és Jánosnak a jelenések könyvében mutatott az Úr, amik a mi saját szemünk előtt válnak ma valóban. Now the second point after the signs of the times is the coming world government and the rise of the Antichrist. A második pont a hétből az a, az egységes világkormány megjelenése és az Antikrisztus színrelépése. And uh, the Bible even tells us that before Jesus' second coming, there'll be seven world governments. A Biblia megtanít bennünket arra, hogy Krisztus visszatérése előtt összesen a világtörténelemben hét kormány, vagy világkormány, vagy világbirodalom létezik összesen. we'll get into that in a second, but the main thing I want to bring Mindjárt out now erre részletesebben, de most még annyit mondanék, hogy is what's, what do we see now on the world uh, in a, a very large scale? We're, we're seeing war. Amit ma, ha valaki nézi a híreket, követi a, uh, a uh, híreket, mit lát elsősorban? Háborúkat. We're on the verge of economic collapse worldwide. Egy gazdasági összeomlás küszöbén áll a világ. Uh, we're seeing, as we said, disasters around the world. Katasztrófák tömkelegét a világ minden pontján. And of course, uh, uh, the threat of terrorism and terrorism. A terrorizmus és a terrorizmus fenyegetettségét. So this, what we're seeing happening is that throughout the world we're seeing chaos and confusion. Tehát káosz és zűrzavar uralja a világot. And this is what the, uh, okay, uh, what, what do I call them? The, the elite or the global, let's call them the globalists, those who want to bring in a world government. Azok az erők, akik a világot irányítják a háttérből, hívjuk őket mondjuk úgy, hogy globalisták, akik egy világkormányt szeretnének kialakítani a Földön. They are creating this chaos maguk kreálják azt a káoszt, amibe a and Föld confusion. került, ők keltik az űrzavart. So the nations of the world will be willing to give up their sovereignty. Hogy olyan válságba kerítsék a világot, hogy a föld önálló nemzetei hajlandóak legyenek föladni a szuverenitásukat a megoldásért cserébe. And to be part of this coming world government. És hajlandóak legyenek belépni, eh, föladva a szuverenitásukat abba az egységes világkormányba, amikbe a globalisták igyekeznek belepasszírozni a ma még független nemzeteket. And uh, sad to say, what we see happening now is going to get a lot worse. És szomorú, de azt kell mondjuk, hogy ami most történik, az innentől már csak lefele megy, és egyre rosszabb lesz, míg nem ezek elérik a céljukat. Uh, as I was mentioning earlier, it is it, uh, the chances of a major conflict breaking out between uh, Ahogy Israel, Iran, korábban, United States. Annak az esélye, hogy egy hatalmas konfliktus kirobbanjon Irán his, és Izrael, amit Amerika között, Lebanon, amiben nyilván a libanoni, a libanoni Hezbollah is bevonná magát, the mint Irán szövetségese, a palesztinok, and, uh, if Russia and uh, Uh, Russia and China, they, they drew a line in Syria telling America and NATO, you can't a helyzet rendkívül forró, nem sokan követik ilyen közelről a híreket, de az oroszok együtt a kínaiakkal meghúzták a vonalat a homokba, tisztán azt mondva, hogy ha Szíriát lerohanná a NATO, akkor ahhoz nekik is lesz két szavuk. So we're on the verge Tehát, of a, a, a major war that can change the course of the way the world is right now. kialakulhat egy olyan méretű világválság vagy háború, ami megváltoztathatja a világot úgy, ahogy mi azt ismerjük ma. There's even a prophecy, we won't get into it, but just to make a comment, there's a prophecy in Isaiah, I think it's 17:1, Anélkül, hogy külön kitérnék erre, akit érdekel, utána olvashatja, fölírhatja And magának azt a referenciát. Ézsaiás 17.1 azt mondja, it says that hogy Damascus will be a, a, a, will be the city will be turned into rubble. Szó szerint így írja, hogy jövendőlés Damaszkusz ellen, Damaszkusz Szíria fővárosa. And it will cease to exist. Ézsaiás 17:1 azt mondja, és Damaszkusz többé nem lesz város, csak romok halmaza. And some Bible scholars believe that Tehát van egy olyan profécia, ami szerint Damaszkusz úgy, ahogy van, megsemmisül városnak lenni. Does break out, és a geopolitikai elemzők szerint, hogyha kitör ez a háború, amitől tartunk, akkor nagyon könnyen eh, az utolsó verse, a 17. versnek, eh, fejezetnek Izraelból eh, mondja is, hogy lefekszenek, de reggelre már nem lesznek. Tehát nem kizárt, hogy egy nukleáris töltettel eltalálják, which vagy may, valamilyen más fegyvert vetnek be, amivel gyakorlatilag beteljesedik ez a profécia, miután Damaszkusz még soha nem vált romok halmazává, mindig lakott város volt a kezdetektől fogva. But of course it could also come later. It doesn't specifically say when, but we do know. Azt a profécia nem mondja, hogy ez mikor fog megtörténni, csak azt mondja, hogy ez fog történni Damaszkusszal. Damascus is a very ancient city that goes back a long way. Nem sokan tudják, hogy az egyik leg, legősibb város a földön Damaszkusz, And amit békében laktak az emberek. Has never been brought to rubble. És soha nem vált rommá. Soron kellett az embereknek elhagyni. Idáig még mindent túlélt. Sokan a Biblia kutatók úgy gondolják, hogy most jött el az ideje ennek so, a proféciának a beteljesülésének ezzel az eszkalálódó szíriai helyzet. This conflict, this war that will probably happen. I, I'm many Bible scholars and even people who are not Christian speculate that this war will definitely happen between sometime probably between September nagyon sokan, nem csak bibliakutatók, hanem eh, geopolitikai szakértők is úgy látják a jelekből, hogy nagyon valószínű, hogy valamikor szeptember és december között kirobbanhat ez a háború. And what this war could do if the Iranians, if they are successful és hogyha uh, valóban kirobban ez a háború, In és az irániak sikerre járnának, up the Strait of Hormuz, akkor ők egyébként is ezzel fenyegetnek egy ideje. A hormuzi szoros lezárnák, tudjátok, az a Perzsa-öbölnek a bejárata. Which is the opening to the Persian Gulf. It's little, it's a Perzsa-öbölnek az összes forgalma ezen a pici szoroson keresztül bonyolódik. And if they are able to block that little, it's about 30 miles wide where the tankers can that the tankers can go through. 22 eh, mérföld széles ez a nyílás a tengeren, a szoros, ahol az olajszállító tankerek ki és bejárnak a Perzsa And if they block that little strait, the Iranians, that means 40% of the world's oil would not be megvan arra a eh, haditechnikájuk, ők erre már eleve fölkészültek, hogy le tudják zárni ezt a szorost. Ezzel a föld olaj eh, szállítmányának a 40%-a kiesne, tehát a, szinte a fele az olajellátásnak az egyik napról a másikra megszűnne a világ. And this could cause the és price of oil to shoot up to 250, nem nehéz elképzelni, hogy egy ilyen esetben 250-300 dollárra ugorhat az olaj ára egyik napról a másikra. And this could, all, this could ami, grind the already fragile world economy to a halt. A, ö, egyébként is ö, ö, rendkívül hadilábon álló világgazdaságnak ez lehetne a kegyelemdöfés, mert egy ilyen magas olajárat már nem bírna el a gazdaság. Economic, okay, that could cause an ec- that the war could cause an economic collapse. Önmagában a háború kitörése is egy gazdasági összeomláshoz vezethet, hogyha megszűnik a termelés. And what we see happening in Greece Rome, ugye, <clears throat> amit látunk Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugal, Portugáliában, France now, most már a franciák is kezdenek uh, belekeveredni, Ireland, Írország, England's in trouble, az angolok is bajban vannak, And the United States is just as in bad shape as Europe. Nem csak veszik észre, hogy egy, Egyesült Államok legalább olyan kritikus helyzetben van, mint ezek az eladósodott európai államok. The United States tells Europe to get their house in order, but America's uh, like 16 trillion dollars in debt. Az amerikaiak mindig önhitten uh, utasítani igyekeznek az európaiakat, hogy rakják rendbe a gazdaságukat, miközben az Egyesült Államok visszafizethetetlen 16 ezer milliárd dollárnyi adósságot görget maga ami teljesen matematikai lehetetlenség, hogy ezt visszafizesse valaha. People in Greece, if, I don't know if you've heard, but people in Greece, olvastátok-e, de Görögországban, within the last two months, They have pulled out a billion dollars out of the banks because they don't trust the banks anymore. Ugye a görögöknél már olyan szintű a, a bizalmatlanság, hogy a lakosság a betéteiknek a nagy részét kivette a bankból, több mint egy milliárd eh, dollárnak megfelelő eurónyi betétet vettek ki a görögök, és otthon tartják inkább, mert nem bíznak a rendszerben. So they're taking their money out of the banks and put, you know, putting it in their some, hiding it in their house somewhere Otthon because they believe the banking system mert nem bíznak a bankrendszerükben, tartanak tőle, hogy összeomlik, és nem jutnak hozzá a félretett pénzükhöz. This, this to Italy, az olaszoknál is e, ilyesmiről van szó, a portugáloknál is megindult a pénzkivétel, a betétek kivétele. Uh, és az amerikaiaknak is egyre nagyobb része elkezdte kivenni a pénzét a bankokból. Taking their valuables out of the out of the uh, what do you call them? deposit boxes. Deposit boxes because when the banks close or declare a holiday, pénzüket, you, you, you don't get nothing out. Az értékletéti, tehát majdnem minden gazdaság összeomlásakor az államnak az első dolga az az, hogy be, bezárják a bankokat, és szépen kitakarítják a széfeket, a megtakarítási dobozokat, a magánszámlákat, minden egyebet, és mire kinyit a bank, már csak egy cetlit találsz, hogy átmenetileg átvettünk megőrzésre, a mocsót majd visszaadjuk egy nap. The only, the only reason the economic crash uh, worldwide crash didn't happen in, back in 2008 and 2009. The only reason it didn't happen is because the Federal Reserve Boards just printed money and gave them to the banks. 2008-ban emlékezhettek, akkor indult el ez az ingatlanpiaci lufi kirobbanása nyomán a gazdasági válság, és az egyetlen oka, hogy akkor Amerika nem fogott padlót hirtelen, az az, hogy az amerikai központi banknak jogában áll korlátlan mennyiségű fedezetlen pénzt kibocsátani, magyarán annyi pénzt nyomtattak, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy egyensúlyban tartsák a gazdaságot. So the bankers lost our money. Hát a bankárok elveszítették ugyan a pénzüket. So the Federal Reserve Board printed the money and gave gave them the money. De nem volt probléma, mert az amerikai központi bank, a Federal Reserve annyi pénzt nyomtatott. And guess who's paying for that? Amennyire szükség volt persze, de ezt mit gondoljátok, hogy kinszedik be majd? We are. Hát nyilván a lakosságon, ugye? We're paying for the banker, we're paying taxes a bankoknak for a the banker's mistakes and they made greedy, selfish, azt az emberek adóztatásából finanszírozzák vissza. Ezzel But, teremtik meg a fedezetlen pénz mögé a fedezetet. Mert az adóból beszedett pénz mögött már fedezet van, mert az munkával megkeresett pénz, nem in, pedig a levegőből nyomtatott. In the United States right now, az Egyesült Államokban there are many, uh, pastures there, sok pásztor, who are akik and their congre- lot of their congregation és a gyülekezeteik is are getting dreams and warnings from the Lord egyre többen kapnak proféciákat és álmokat látnak az Úrtól, that the second half kapcsolatban, of this year there's going to be some very major ennek events az are going to évnek a második felében nagy jelentőségi események fognak történni a világban. major. Now, they don't know exactly. The Lord hasn't told them exactly what. Akiktől idáig hallottam, azoknak az Úr nem mutatta meg pontosan, hogy mi fog történni. But the Lord is telling a lot of the Christians azt mondja in America that you need to be ready by the end of August. Késznek kell lennünk, föl kell készülnünk Because lelkileg az eseményekre. Some, some things are going to happen through September through December that are going to be szeptembertől decemberig bad. nagy jelentőségű események lesznek, változások a világban. Some are, you know, they're speculating maybe there's going to be a, a, a uh, suitcase nuke going off in a major city or major cities in America. Spekulálnak sokféle dolgokat mondanak az emberek, ugye az köztudott, hogy a, a, miután az orosz hadsereg szétesett, sok ilyen kis a, aktatáska méretű a, a, nukleáris bombát a, értékesítettek a fekete piacon, tehát ki tudja, kinek a kezébe van ilyen ma. Or maybe there'll be an eco- worldwide economic collapse Nem in Europe and the United States terroristák vagy terroristákra kenve fölrobbantanak egy ilyet. And in the United... Lehet, hogy a gazdasági összeomlás lesz ez a nagy esemény. And in the United States, probably every major city there would be riots. Tehát nem kizárt, hogy akár az Egyesült Államokban is olyan jelenségek lehet tanulni, and looting in ami még major nem volt idáig. Tehát fölkelések, lázadások, nagyobb városokban ki tudja. And uh, they're saying in the, in the United States, uh, People who are in the police and the military are warning some of the pastors. They're saying there's going to be martial law is going to be declared in America. És az Egyesült Államokban a fegyveres erőknél dolgozók, tehát rendfenntartók, nemzeti gárdisták, meg a rendőrségnél dolgozó keresztény testvérek, akik informálva vannak a belső körökben, mert ők itt mozognak, felhívták a lelkipásztorok figyelmét a gyülekezetekben, hogy ők olyan belső instrukciókat kaptak, hogy nem kizárt, hogy még ebben az évben szükségállapotot fog elrendelni az Egyesült Államok kormánya. És and there's reports of the military and the police working together, and they're actually preparing for some major events to take place. Készítik fel a rendőrséget és a hadsereget az Egyesült Államokban. Egy ilyen and, nem várt eseménynek uh, Eh, az esetére. And even some of the pastors they're they're uh, they're praying whether they should flee America before the confusion and the chaos hit there. És az amerikai testvéreink közül vannak sokan, akik még imádkoznak is, hogy esetleg érdemes lenne elhagyniuk az Egyesült Államokat, elmenni esetleg egy békésebb részére a világnak, ahol and many, nagyobb az esély annak, hogy átvészelhetik a nehéz időket. Who are non-Christian, they are preparing now, they're preparing food, water, még a nem keresztényeknek egy része is uh, a világban clothing, készül a nehéz időkre. Cooking, utens- cooking uh, élelmiszerrel, gas heaters, uh, etc. meleg ruhával, tartós élelmiszerekkel, víztisztítóval, főzőalkalmatossággal, egyebekkel, arra az esetre, hogyha olyan idők jönnének, amihez nem They are preparing for a certain time period hogyha esetleg előállna egy átmeneti nehézség, zűrzavar vagy válság a világban, akkor legalább azt az átmeneti időt ki tudják bekelni ezekkel a tartalékokkal. De azt tudjuk Jézusnak a szavaiból, hogy bizonyosra rejtjük a háborúkat, háborúk híreit, a katasztrófákat, and of course the possibility of a threat of terrorism. És a terrorizmus és az annak fenyegetés. Even in England, there's reports, there's a lot of reports coming out. Of course, we, we can't verify it. It's something to watch, but Még they believe there's going to be an, a, a an activity, a terrorist activity at the Olympics in London uh, in late July when they start. Hogy esetleg a uh, nem véletlen az a nagyon uh, komoly uh, biztonsági készültség, ami az olimpiát körülveszi, mert vannak olyan hírszerzői értesüléseik, hogy ott is esetleg készülhetnek valami őszintétlen cselekedetre, ugye terroristák. Now, of course, we can't verify it, and I'm not predicting that's going to happen, but this is what's, ezek ellenőrizhetetlen információk, tehát ez egyáltalán biztos. A hírekben lehetett erről hallani kedden és szerdán. So, this is what's going to happen, folks, and there's something we all need to be prepared for. Minden esetre mindannyiunknak, nekünk keresztényeknek készen kell lennünk. We need to be prepared spiritually and készen kell lennünk a nehéz időkre, miután tudjuk, hogy Jézus előrejelezte, hogy lesz egy ilyen zűrzavaros időszak a világban. Ez egy átmeneti időszak lesz, nem tudjuk pontosan, hogy meddig fog tartani. Because the world government and the coming world leader, the Antichrist, can't Mert come into power unless People are desperate for solutions a világkormány and answers. és ennek a világkormánynak az élén álló antikrisztus nem léphet a színre anélkül, hogy ne kényszerítsék a térdére a világot egy válságon keresztül, mert a jólétben, a prosperitásban az embereknek eszük ágában nem lenne betagozódni egy diktatórikus központi irányítás for, for example, with the, uh, the crisis in the European economic system. Jobb példát nem is tudok mondani, mint az európai válságot. What do they talk about the solution? Kitalálták, hogy legyen egy egység. Saying, Mióta egység van, azóta az összes gazdaság haldoklásba ment át. Mégis need, mi a megoldás? Nem az, hogy térjünk vissza a, a jól működő nemzetállamokhoz, és mindenki a saját valutájához. Nem. A megoldás az az, hogy ha válság van, akkor még szorosabbra fűzzük a dolgokat. Épp most a hétvégén egy háromnapos már a 20. válságtanácskozást tartják arról, hogy abszolút központosítani kell a pénzrendszert, az adózást, a kormányzást, és egy Egyesült Európai Államokat kell létrehozni. Right? And that's the same thing in America. They have to bring the Americans to their knees economically. Ugyanezt történik az Egyesült Államokban. Egy valaha probably through riots prosperáló nagy nemzetet gazdaságilag térdeke, hogy kényszerítsenek a globalisták azért, hogy az amerikaiak is hajlandóak legyenek behódolni as a nation will have to submit mint egy as well to this coming global és government. megadják magukat, mint az egyetlen kiút a válságból annak, hogy ők is csatlakoznak egy központosított világkormányhoz. Now through this chaos and confusion there will be an answer coming. És mennél nagyobb lesz a solution, az űrzavar és a válság, solution annál fényesebben fog ragyogni majd az a megoldás, amivel a globalisták és az antikrisztus majd előlép, hogy lámlám, lám, én majd jövök, és ezt megoldom nektek. In verse 21, Daniel 11, 21. Daniel uh, uh, 11. fejezetének a 21. verse, ez már kifejezetten az Antikrisztusról beszél, ahol azt mondja, hogy és ennek helyébe a legutolsó hatalom, egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét, hanem alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz. Ne csajon meg titeket senki semmiképpen. Right, so he's going to come in, the Antichrist, uh, will come in peaceably, promising the world peace. Az Antikrisztus békével jön, családsággal, hazugsággal, elhiteti a nemzeteket, megállítja a háborúkat, megoldja a válságot. And in verse 24 it gives you what his economic policy will be. És a 24. versből kiderül, hogy mi lesz az ő gazdasági rendszere, mi fogja jellemezni a gazdasági rendszerét. Alattomban még az ország gazdagabb részeibe is behatol, és azt cselekszi, amit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem az ő atyáinak atyái, zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol az eredetiben eh, szétoszt, és az erőségek ellen is cseltkohol, de csak egy ideig. So it says in verse 24 that the Antichrist he, he's going to he's going to scatter the riches among the prey or the people. A gazdagoktól a gazdagságot, és szét a tékozol az azt jelenti, hogy szét fogja osztani herdája szinte a szegények között a vagyont. So that's telling us that the, the Antichrist uh, world government is going to be a socialistic az, az type government. világhatalom az egy szocialista rendszer lesz. You know, they in the United States they have what they call the uh, uh, what is it, the Wall Street uh, protesters, and they say 1% of the world has most of the money. Biztos láttátok az elmúlt évben szinte világjelenségé váltak az utcai tüntetések, ez az Occupy Wall Street, ahol kivonulnak az emberek és követelik azt, hogy meg kell osztani a javakat igazságosabban egymás között. And that 99% of the people don't have what the 1% have. Jelszavuk az az, hogy mi vagyunk a 99% százalék, és ez így nem fair, hogy az 1%-nál van, a vagyonnak a so, jelentős része. So, the Antichrist uh, economic policy is that he's going to take away from the 1% and Tehát spread it throughout Könnyen látható, the world, hogy milyen könnyen az élére állhat ennek a mozgalomnak az Antikrisztus, és azt mondja, hogy valóban így van igazságtalan rendszer, el kell venni és szét kell osztani a szegények között. And this will make Ezzel very, very popular. írtó népszerű lesz a világon, nyilván mindenki követni fogja, ezért szeretni fogja. But in, in verse 2 Thessalonians 2:9 de a második Tesszalonika beliek 2.9 azt írja, az Antikrisztusról, hogy akinek az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. So the, the Antichrist that's coming, although he's going to appear as like a, a savior to the world, as an angel of light, but az Antikrisztus he... úgy fog megjelenni, mint a, a föld megváltója, mint a messiás, akiből az óri, óriási zűrzavarból kihúzza a világot. He's going to be the false messiah. Csak hogy ő a hamis messiás hogy az antikrisztus. Okay, so this is something what we have to prepare for this time that's coming, this chaos and confusion, and then once we go through that period the world goes through, then the world governments and the Antichrist are Föl kell készülnünk erre lélekben, hogy amikor látjuk ezt az űrzavaros átmeneti időszakot, tudni fogjuk, hogy a, a fejlemények, az események azok mind egy egységes globális világkormány megalakítása felé fogják terelni a világot és a föld nemzeteit. Now in Revelations uh, chapter 17, verses 9 and 10, it tells us about the Lord showed John how many world governments there would be in the world before his second coming. És most vissza az eredeti ponthoz, ahol Jánosnak megmutatta a jelenések könyvében, a 17. fejezetben, a 9-es és a 10. versben azt, hogy összesen a világ történelme folyamán hány világkormány, vagy hány eh, világbirodalom fog létezni. Yeah, now the what John was getting the seven heads, They, these are symbolic of empires. Like, in other words, the Lord was saying there would be seven uh, major empires. A vers pedig úgy szól, hogy itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő, a hét hegy, amelyet, amelyen az asszonyon ül, és király is hét van, öte elesett, az egyik van, a másik még el nem jött, és amikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. Right, so When John was getting this, it was during the Roman Empire. It was around 95 hely, AD. A hét király szimbolizálja a hét világbirodalmat, az összeset, ami a világ történelmében összesen létezni fog. And he was told that five of the empires have had had already fallen. The first... János Krisztus után 90 valahányban Patmos szigetén kapta ezt a jelenést. The first was Akkor írta le a jelenések könyvét. Empire, Egypt. És azt mondja, hogy öte elesett, egy van, egy pedig még el nem jött, de amikor eljön rövidékkel kell megmaradni. Na most, amikor ő a római birodalom idején él és írja ezt, addigra már öt világbirodalmon túl vagyunk. Melyik volt az első? Egyiptom. Then, uh, Syria. A második volt Asszíria. Third was Babylon. Harmadik Babilon. Medio Persia. Őket a méd perzsák igázták le, azok voltak a negyedikek. Greece under Alexander the őket, Great. ugye Nagy Sándor Now a görög those, eh, hódító igázta le. Those five empires had ez az öt, ez az öte már elesett. Hét lesz. As far as being a world empire. Öte már elesett. Now, and it says one is. És azt mondja, és egy még van. Now, John was alive in what world empire? Na most melyik birodalom idején, világbirodalom idejében élt János? Rome, right. A római birodalomban, Rome, right? van. And then it says, and the seventh is not yet come. És azt mondja, hogy a másik, a hetedik még el nem jött. And when he cometh, he must continue for a short space or for a short time. De amikor eljön, akkor csak kevés ideig kell annak megmaradnia. Right? So uh, has there been a world government after Rome? Történelmi kérdés. Volt Róma bukása után olyan domináns világbirodalom, ami az egész ismert világot az uralma alá tudta hajtani? And what I mean by world government, it was És like világuralom alá, alatt olyasmit értek, hogy az akkor ismert világot le tudta volna igázni egyetlen egy hatalom úgy, hogy az összes ismert részét a világnak az uralom alá hajtotta. Volt-e Róma But óta ilyen domináns hatalom? What world empire came after Rome? Róma után kijött? There hasn't been one, right? We've had, Róma óta nem volt. We've had, you know, Portuguese, the Spanish Mert Empire. Voltak egymás mellett létező nagy gyarmatbirodalmak. Great Britain. A portugálok, akik ko- konkuráltak a spanyolokkal, volt az angol gyarmatbirodalom. The, the Austrian-Hungarian Empire. Még az osztrák-magyar monarchia is valaha nagy birodalomnak számított. Right? We had uh, the US, Russia, but nobody's, voltak a, nobody's az been dominant of the whole world. There's always, az oroszokkal, de ezek mind már egymás mellett létező birodalmak voltak. Government akik konkuráltak és megosztott hatalommal bírtak csak, nem tudták az egész földet so az uralmukat Has not come yet. Amikor János a jelenésekben azt látja, hogy lesz egy hetedik világbirodalom, arról azt mondja ez a profécia, hogy ez még el nem jött. So these, are, these seven heads are six previous empires plus the Antichrist empire. Mai szemmel nézve, abból a hétből hat már elmúlt, Róma lévén az utolsó. That is rising now, but it's not in place. Ami még jön, az éppen csak felemelkedőben van, de még nem lépett a színre. We'll Ennek a hetediknek leszek, leszünk mi, a tanúi, és az, hogy miért írja az, hogy annak kevés ideig kell megmaradni, azt mindjárt megmutatom nektek a Bibliából, ugyanis Dániel könyvéből kiderül, hogy ez 7 évig fog tartani. a az, hogy kevés ideig kell megmaradni, az egy relatíve kevés időt jelent, mert azt tudjuk, hogy ezek az előző birodalmak, amiket felsoroltunk, kiváltképpen a római, az ezer évig tartott. Ahhoz képest, ami jön az utolsó, az antikrisztus, az rövid lesz. a Tehát a többihez képest relatíve igen rövid periódus a 7 év. Since 2008, when we started having these major economic problems throughout the world. 2008-tól kezdve, amikor ez a gazdasági válság kezdetét vette, the common theme that I heard and many others heard on a daily basis what is that we need a world government to solve these problems. A hírekből szinte naponta hallom, és nyilván ti is, hogyha figyelitek a híreket, hogy a megoldás egyre inkább arra az egy válaszra szűkül le, hogy egy központosított világkormány, egy egységes irányítás lesz, amivel a világot ki tudjuk húzni ebből a káoszból. We need a new world currency to solve Sőt, olyannyira, hogy arról beszélnek, hogy egy új világvalutára van szükség, egy központi bank által kibocsátott egységes világvalutára. Gordon Brown, who was the former Prime Minister of England during this time period of 2008 and 9. Gordon Brown, aki a, éppen 2008-ban az angol miniszterelnök volt. He said the, challenge, the challenges are birth pangs of a new global order. Az egyik akkori híres beszédében azt mondta, hogy ez a mostani válság csak a szülési fájdalmai az új világrend megszületésének. The Financial Times editor, which is a very respected newspaper. A Financial Times, ugye a legnagyobb gazdasági magazin a világon, eh, írt egy cikket akkor arról, he admits hogy that the agenda for a dictatorial world government. Egy diktatórikus világkormány az egyetlen megoldás a világ problémáira. Gorbachev, the former president of Russia, also Gorbachev, az utolsó szovjet elnök, world order developing. azt mondja, hogy a szemünk előtt alakul ki, fejlődik ki az új világrend. And, uh, many leaders in the Middle East, South America, Nagyon sok dél-amerikai, közel-keleti vezetők, latin-amerikai vezetők, when they have the G8 meetings and these amikor ezeken a G8-as csúcs találkozókon, meg a G20-as találkozókon összejönnek, ők mind egy világkormányról beszélnek. Azt mondják, hogy a válság, mennél mélyebb a válság, annál inkább az világos, hogy egy központosított világkormány kell a megoldáshoz. És amikor először elindult a válság 2008-ban, a search of uh, world government on Google produced over 2,000 news articles about we need a world government. Amikor először elindult 2008 őszén a válság, akkor hirtelen uh, a világ problémáira megoldásként a világ, uh, egységes világkormányt uh, uh, javasló cikkek száma a nulláról a 2000-re ugrott föl. Tehát hirtelen mindenki arról kezdett beszélni, meg írni, hogy egy egységes központosított irányítás kell. And this is something constantly we're hearing even today. Every day when I'm on the internet, bárki, aki reading the news, füle van a hallásra, every day I can find an article where a leader or a group of leaders azt mondják a vezetők, are coming out and saying we need a global government, we need a new world order. Globális kormányzás, globális megoldások a globális problémákra. When President uh, senior Bush back in 1991 when they invaded Iraq for the first time. Amikor az első öbölháborúban uh, lerohanták Irakot uh, he, egy részét, akkor Bush, az első Bush azt mondta 91-ben. He said in his speech to the world, he said we're on the, napra we're on the threshold of a new world order. Akkor hangzott el először a világ nyilvánossága előtt, hogy egy új világrend küszöbén állunk. Addig erről csak az összeesküvés elméletekben And lehetett course, hallani. They also, they also have a, uh, a uh, new world currency that they've already produced. És a következő pont ebben az, Dorcas, hogy egy, követ, slide egy, uh, of, uh, egy egységes világvalutát igyekeznek bevezetni, hogy megoldják ugye a nemzetek egymás elleni valutaharcát a le- és fölértékeléssel. See, there, there's a uh, former president of uh, Russia, Putin's yeah. now in power, but Putin he's, hold, he's holding up. But most vette át he a says, I have a new hatalmat, world currency in my pocket that they gave him. tavaly mutatta be a G8-ak találkozóján, hogy, az, hogy itt tartom a kezemben a világ új valutáját, ez lesz az egységes valuta. So this this is gonna this new world currency that they're talking about is going to be Amit I'll explain a bit more later. is going to be very be, important. De technológiailag már, már uh, Készen állnak rá. The Antichrist will use the, the New World Currency to set up the coming Mark of the Beast 666 system. Az Antikrisztus be fogja vezetni azt az egységes pénzrendszert, amin keresztül beteljesül a jelenések 13-ból ismert profécia, hogy bevezeti a fenevad bélyegét, aminélkül senki el nem adhat, és nem is vásárolhat semmit. Okay, so the signing of the covenant, this is point number three, so the The picture here, here is we, we go through a period of chaos and confusion. I don't know how long it will last. Röviden összefoglalva ez a pont csak arról szólt, hogy lesz egy olyan átmeneti válság, krízis, amiből majd megszületik az új világkormány. But, but hogy meddig tart ez az átmeneti időszak, azt nem tudjuk ma megmondani. The Antichrist will rise to power. He'll have De ebből economic fog solutions. hatalomra kerülni az Antikrisztus, he'll, megoldja a gazdasági have, Uh, solutions for the Middle East problem of Jerusalem. Tudjuk a bibliai proféciákban most, hogy belemennénk, megoldja a közel-keleti problémát, megoldja a jeruzsálemi ellenáll, szembenállást, a zsidók és a palesztinok örökös harcát new medicines for diseases. Valószínű, hogy csodagyógyszerekkel fog előállni az idáig gyógyíthatatlan, akit betegségek his, gyógyítására, kezelésére. És egy egy, type world to, egy utopisztikus, igazságos, békés társadalmat fog ígérni a világnak. So in verse 27 in Daniel 9:27 is a key, key Nagyon verse. jól fog hangzani az elgyötört népeinek a világnak. De egy kulcsvers az a Dániel 9. fejezetéből a 27. vers, ahol azt mondja, hogy és az Antikrisztus egy héten, hét éven át sokakkal megerősíti a szövetséget. Right, so when he, when the Antichrist confirms this covenant, it starts the seventh head and it begins the last seven years. Ez szerint a profécia szerint lesz egy olyan szerződés, amiről nyilván tudomást szerez az egész világ, amit a, a, a világ népeivel aláír az Antikrisztus, és onnantól kezdjük tulajdonképpen számolni azt az utolsó hét éves utolsó világbirodalmat, amiről Dániel proféta beszél, illetve Now, amiről a jelenések 17-10 beszél. It may take him some time to rise to power and be well known on the world scene lehet, hogy nem az ismeretlenségből fog előlépni hirtelen a színre, lehet, hogy lassanként szoktatja hozzá a világ közvéleményét ahhoz, hogy ő micsoda csodálatos megváltó vezető. De az az utolsó hét éves birodalom akkor veszi a kezdetét, amikor ezt a bizonyos szövetséget megköti a világ népeivel. When, when we talk about the last seven years, what that means, when the Antichrist confirms the covenant, That means we have just seven years left before Jesus returns. Amikor megköti a szövetséget, onnantól el lehet kezdeni visszaszámolni az éveket, mert tudjuk, hogy Krisztus visszatérése akkor onnan 7 évre van. So if that covenant were to, let's say theoretically, I don't know when it's going to be signed, I have no idea. I Azt feel we're getting close to ma it. Ma még persze senki nem tudja, hogy mikor fogják aláírni ezt a szerződést. But let's, let's just say for theory's sake, let's say that the Antichrist tudunk. rises to power, and then and let's say in 2015 he confirms the covenant. De csak most a számolás azt használunk, hogy 2015-ben írná alá ezt a szerződést. And if, and if Jesus is coming after the seven-year covenant, when would, tudjuk what azt, year would Jesus come back? Dániel profétától, hogy a szerződés utáni 7 évben visszatér, 7. évben visszatér Jézus, akkor mikor jönne vissza Jézus? But the, 2022, uh, depending on the 2022-ben. Right? So, uh, melyik hónapban nem tudjuk, this is what the seven years is all about, and I'm going to get more into that to, to break down the last seven years and what's going to happen. De most majd egy kicsit részletesebben is megvizsgáljuk azt, hogy hogyan fog kinézni ez az utolsó hét. Még egyszer mondom, senki ne idézze tőlem ezt, hogy a Joe Kendall azt mondta, hogy 2015-ben aláírják a szerződést, ezt nem mondtam, ez csak a számolás kedvéért mondtam, ha akkor történne, akkor ennyi lenne. Now this, tudja, mikor írják alá. This covenant will probably be a peace treaty to begin with to stop the warring in the Middle East. Ez a szerződés valószínűleg egy több mindent lezáró szerződés lesz, valószínűleg lesz ennek egy békezáradéka, ami a közelkeleti konfliktust, a, a palesztin-izraeli konfliktus megoldja. And Daniel 11, uh, chapter 11, verses 28 and 30 gives us more information on this uh, seven-year covenant. Uh, több mindent megtudunk erről a szerződésről a 11. fejezet 28. és a 30. verséből, ahol azt mondja, hogy visszatér az ő földére nagy gazdagsággal, de az ő szíve a szent szövetség ellen van, és ellene tesz, és újra visszatér az ő földére, mert kitteus hajók jönnek ellene, és megjed, és visszatér, és dühöng a Szent Szövetség ellen, és cselekszik ellene, visszatér és ügyel azokra, akik elhagyják a Szent Szövetséget. Tehát többször is Szent Szövetségnek hívják ezt a szövetséget, ezt a szerződést, amit aláír. So not only will this be a, a peace treaty to to stop the war in the that Middle East, but it will be a religious treaty, a holy covenant. Religion will be involved. Ö, békeszerződés lesz, valószínűleg ez egy átfogó szerződés lesz több záradékkal, és abból, hogy Szent Szövetségként utal rá Dániel, arról is lehet következtetni, hogy ez egy vallásbéke is lesz egyúttal. One of the biggest problems, one of the biggest stumbling blocks to the Middle East peace process. Legnagyobb ö, ütköző, vagy a, leg, a, a megütköző és köve, ami mindig minden béketárgyalásnak az útját állta idáig, is Jerusalem. Az maga Jeruzsálem városa. And in fact, in Zechariah 12, Olyannyira, there was a prophecy that said that Jerusalem would be a burden stone Zakariás 12-ben van egy profécia, ami azt mondja, hogy Jeruzsálem lesz a megütközés köve a, nem, a világ nemzeteinek. Tehát and, állandó problémát fog jelenteni. And jur- journalists even write that Jerusalem has been a stumbling block to the peace process. és szinte így szoktak az angol hírekben Jeruzsálemről írni szó szerint, hogy a megütközés köve, vagy kigyírek, hogy a, a béke folyamat ö, ö, megütközésének a köve, azért nem tudnak soha békét kötni, mert Jeruzsálemről sose tudnak megállapodni a zsidók meg a palesztinok. So probably under the covenant they'll probably make Jerusalem an open Ebben a szerződésben valahogy eléri azt, hogy Jeruzsálemből egy nemzetközi város csinál, to be used by ahol the, uh, Jews, the megosztják a várost, and Christians. és a, tudjuk jó, hogy a három nagy világvallás a, a muzulmánok, a, mi a keresztények és a zsidók is fővárosuknak tekintik Jeruzsálemet, és valószínűleg úgy el fogja osztani, hogy mindenki szabadon imádhat és a saját fővárosának tekintheti háborúskodás nélkül Jeruzsálemet. So they'll temporarily solve the Jerusalem problem. Ez persze mind csak átmeneti megoldás lesz, majd kiderül, hogy miért. And also under the covenant is mentioned in the Bible. A Bibliából kiderül az is, hogy ebben a szövetségben the, under the covenant, they, the, the Jews will be able az értelmében to rebuild lehetőséget kapnak temple. arra, hogy újraépítsék a templomukat. Well, there, where they will revive their ritual of animal Ahol sacrifices. Újra folytathatják a Krisztus után 70-ben végeszakadt napi áldozatot és a véres áldozatot. Right? So, Ez a zsidó szertartás része volt. The first temple was built under Solomon. Tudhatjuk jól a Bibliából, hogy az első templomot Salamon építette. And it was uh, the temple was destroyed by Babylon under uh, the king Nebuchadnezzar. Ezsás könyvéből tudjuk, hogy Nabukodonozor, babiloni király ideje alatt rombolták porig az I, I, első Salamoni templomot. Correctly, this was around 586 BC when, they, when Nebuchadnezzar destroyed the temple. Öt, eh, időszámítás előtt Krisztus előtt 560-ban volt, azt hiszem ez, a, ez a rombolás, akkor vitték el a babiloni fogságba a zsidókat. Then when uh, Cyrus uh, from the Medo-Persian Empire took over, könyvéből when they defeated Babylon, azt, hogy amikor a legyőzték Babilont, he, Cyrus király vette át a hatalmat, he allowed, uh, akkor még ott voltak a fogságban many of a second Akkor már nem is babiloni fogság, mert szíriai fogság, mert ők vették át a com- És Szírus lehetővé tette a zsidóknak, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe az eredeti helyükre, és újraépítsék a templomot. And this was completed around 516 BC. Krisztus előtt körülbelül 516-ban And építették uh, fel uh, másodszor a templomot. Herod, he, the Roman Herod, he beautified the temple too. És Herodes idejében még külön szebbé tették a templomot a római birodalom alatt. But in 70 AD, de the Roman legions came out, tudjuk came a történelemből, in, hogy they ahogy Krisztus the mondta a tanítványainak, hogy eztből kő kövön nem marad, ez szó szerint így beteljesedett 70-ben, amikor a római légiók porig rombolták eh, a templomot. And in uh, Matthew 24:2, Emlékeztek? The disciples were told, look at the temple, Jesus. He said, verily I say to you, There shall not be one stone left upon another that shall not be thrown Máté 24 azzal kezdődik, hogy mondják, hogy dicsekednek a tanítványok, hogy látod, milyen gyönyörű a templom, és mondja nekik, hogy bizony mondom néktek, hogy ezekből kő kövön nem marad, ami le nem rombolt. Now Jesus said this in 30 AD, so 40 years later, his prophecy was fulfilled. És 40 évvel később, úgy, ahogy ő mondta szó szerint, fölgyújtottak, bemenekültek a zsidók a római légió elől a templomba, azok fölgyújtották a templomot. And there, there was not left one stone upon another because the Romans were történt, going through the cracks to get the, scraping the gold from in between the bricks. a zsidók a légió elől, mert volt egy lázadás, a légiók megjelentek, hogy leverjék a lázadást, bezárták az ajtót, és az egyetlen módja annak, hogy uh, az ellenállás leverék, az az, hogy a tetőszerkezetet, ami fából volt, meggyújtották a rómaiak, és mindenki bennégett, egy hatalmas tűzben elpusztult a templom, és úgy lett, hogy Krisztus mondta szó szerint, mert az összes aranydekoráció megolvadt, mert alacsony hőmérsékleten olvad az so, arany, since... és befolyt a fúgák közé, a kövek közé, és ott megszilárdult az arany, és amikor elállt a tűz, és kihűlt az anyag, a rómaiak bejöttek és szétszették a köveket, hogy kikapirgálják a fúgába fagyott aranyat. Tehát szó szerint kőkövő nem maradt, ahogy Jézus megmondta előre. So since 70 AD there hasn't been a temple. Úgyhogy 70 óta a zsidóknak nem volt templomuk, mert utána pedig szétszórattak a világban. So under the covenant they will Uh, the Jews will be allowed to rebuild their temple there on Mount Moriah. Ezért van ilyen nagy jelentősége ennek a versnek Dánielből. A Moriah hegyen, ott, ahol látjátok azt a képet, az nem a templomnak a fala, hanem az egy támfal, ami tartja azt a földet, ahol valaha állt a templom, az Antikrisztus lehetővé fogja tenni a zsidók számára, hogy újjáépítsék ott a templomokat. And it's, it's very well known that they already have the building material, the materials Ez are stored in warehouses ma throughout Israel. olyan stádiumban áll az újjáépítés, hogy az összes építőanyag Jeruzsálem mellett egy nagy raktárban várakozik, előre legyártott elemekkel. They have the paraphernalia for it. Nem csak az építőanyag, hanem az összes kegytárgy, a szertartáshoz szükséges ruhák. They've already trained the priest to do the daily sacrifices. Sőt, nem csak az, hanem már eleve kiképezték azt a papságot, aki jogosult a véres áldozat bemutatására. And they, and the, the only, uh, Ugyanis az Ószövetségből tudjuk, hogy csak az Áron törzséből leszármazott papok jogosultak bemutatni a véres áldozatot, és a priest to sacrifice, a modern they had to zsidó állam a család fán visszavezetéséből kinyomozta, hogy kik azok a mai rabbik, akik az áron törzséből valók, és ezeket megtanították, hogy hogyan kell a véres áldozatot, a kegytárgyakat, minden úgy kóser módon végrehajtani, ahogy ezt a Eh, and the, the temple attendants are already trained to take care of, you know, whatever they do. És minden az eredeti eh, eh, leírások szerint már készen áll. And in 2009 the Temple Institute és 2009-ben to lay the cornerstone of the altar. Van egy olyan szervezet, akinek az a neve, hogy a Templom Bizottság. 2009-ben megépítették magát az oltárat előre. And they'll bring the altar to its proper place when the temple az oltár készen, befejezetten áll, arra, amikor elkezdhetik fölépíteni a templomot, gyorsan összerakják, és ezt egyben fogják beemelni. You, Tehát az oltár már kész is van. If you go to the és a, akit ez a téma, internet, akit ez a téma jobban érdekel, az rámehet a www.templeinstitute.org-ra, és ott a látványtervekkel, alaprajzzal, mindennel együtt megnézheti hogy hogy fog kinézni a templom. Tehát gyakorlatilag fejben már kész az egész, csak arra várnak, hogy valaki megengedje nekik, és elrendezze ott az arabokkal való viszályt, hogy újra végre felépítessék a Morája hegyen a templomot. So when building that temple will be a very, very e-, Ezért fontos ismernünk ezt a proféciát, mert amikor azt látjuk, hogy a zsidók elkezdik újjáépíteni a templomot, akkor tudhatjuk, hogy közel az idő, mert ez a végidőnek az egyik nagyon fontos félreérthetetlen jele. Okay, so when the Antichrist confirms the covenant, it starts the last seven years. Jó, tehát amikor aláírja ezt a szerződést az Antikrisztus. Ezzel kezdetét veszi az utolsó hét év. People will hail the Antichrist as a political savior. Tudjuk uh, Jelenség 13-ból, hogy hogy az egész világot elhiteti mindenki, and, hogy kicsoda olyan, mint a fenevad, az egész világ savior, követni fogja a fenevadat, mindenki úgy, fogja, úgy fog rá tekinteni, mint a, a great, gazdasági megváltóra. A great kitűnő világvezető, aki kivezette az űrzavarból a világot, és újra rendet teremtett a földön. És miután ez egy csodának fog számítani, a nemzetek és a nemzetek vezetői a hét év elején, látván azt, hogy mekkora fejlődés adott a világba, együtt fognak működni az antikrisztussal. És legtöbben meg lesznek arra hogy győződve, hogy ez egy csodálatos személy. However, as we continue to read verse 27, Mindazonáltal, we find out uh, he has a change, a big 27. verset, hogy mi történik, egy hatalmas változás fog történni, és pedig azt írja nekünk a második fele a versnek, hogy de a hét év felén az Antikrisztus véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet, ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Right, so he he's going to break right in the middle after the first three and a half Tehát years. Három és fél év elteltével a hét év felén megszegi a szerződést, amit a világ nemzeteivel kötött. He's going to take away the daily sacrifice of the Jews on there at the temple area. Megtiltja a zsidóknak a véres áldozatot és and a mindennapi he áldozatot. Will invade Jerusalem and make that his headquarters. Let's look at Daniel 11:45. És elfoglalja Jeruzsálemet, megszállja katonailag, és ott rendezi be a főhadiszállását. Dániel 11.45-ből tudjuk, felállítja pompás sátorát a tenger és az ékes szent hegy között. Okay, and also uh, Second Thessalonians uh, Szent verse 3 fegye, a tenger, and 4. a földközi tenger, a között van Jeruzsálem. Uh, Thessalonians 2, 3 and 4. <clears throat> Második Thessalonika beliekből tudjuk Páltól azt, hogy ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig, már Krisztus visszatérése, míg nem bekövetkezik elébe a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatvá magát. Right, so he's uh, antichrist, he, he, invade, he, he takes over the temple mount. He, az Antikrisztus and, uh, he's, Jeruzsálemet, he's sitting in the temple, the rebuilt Jewish temple, that he is God and to worship him. És itt, itt jön az óriási változás, ahol azt mondja, hogy ő maga fogja Istenként mutogatván, mutogatván, mutogatni magát, azt követelve a föld, hogy őt imádják, mint Istent. Right? Okay. So, and then that man of sin has to be revealed. You know, Jesus is not going to come back. It says right there, because in verse 1, it, there, yeah. Paul's talking about the, the gathering together of the church, the kettőt, Christians. Ott úgy, kezdőd, úgy kezdi Pál a mondókáját, hogy hogy testvéreim, a Krisztushoz való egybegyűlésünkre nézve, And Könyörögve kérlek titeket, hogy el ne hitessen titeket senki, semmiféle beszéddel vagy nekünk tanulított levél által, mert az, ami elragadtatásunk, az ő hozzávaló gyűlésünk semmiképpen nem történik meg, míg nem megjelenik a bűn embere először. And Paul's saying, let no man deceive you, for the man of sin has to come senki first, the son of perdition, ahogy Krisztus is így kezdte, meglássátok, senki el ne hitessen titeket, ennek előbb be kell következnie, mielőtt mi ő hozzágyűlünk. Who's going to sit in the temple of God saying that he és ez a valaki, olyannyira megjelenik, hogy nem csak megjelenik, hanem ő magát Istennek fogja hívni, és beül az Isten templomba. Now let's look at uh, Daniel 11:31. Nézzük meg, mit mond Dániel 11 uh, 31 és seregek állnak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szent helyet és az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot. Right? So Daniel here, here we're talking about Daniel. He's, he's saying that they're going to come in with arms, military you know, weapons. Tehát Dániel leírja nekünk az egész uh, forgatókönyvet, megjelenik az Antikrisztus, they, lerohanja katonai a Jeruzsálemet, megfertéztetik a szent helyet, a szent hely az maga a templom, az újjáépített templom. And they're going to take away the daily temploma. animal sacrifices at the Jewish temple. És a három és fél év végén azt mondja, véget vett a vég, véres áldozatnak, ugye az a 27-es versben volt, itt a 31-esben megint mondja, megszüntetik a mindennapi áldozatot. And the Antichrist and the world government is going to place something there és az Antikrisztus aki addigra már a világ kormány, a globális kormány egyedülálló vezetője, egy olyan dolgot fogott beállítani, amit úgy hív a Biblia, hogy a pusztító utálatosság. Now Daniel, I mean, uh, excuse me, Jesus quoted ez a Daniel chapter ez a pusztító utálatosság, ez olyan nagy jelentőségű dolog, hogy maga Jézus Krisztus idézi Dániel profétát Máté 24.15-ben. Okay, let's look at verse 15. Mond, Matthew 24, 15. Mit mondott Jézus a 24. fejezet 15. versében? Jézus pedig mondta, amikor pedig majd látjátok, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel proféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Right, so Jesus said, when you shall see this uh, abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, says, whoso readeth, let him understand. Tehát azt mondja Jézus, hogy amikor látjátok, hogy ez a pusztító utalatosság, amit Dániel, amiről Dániel beszélt, aki olvassa, értse meg magyarán, az a generáció, aki majd akkor él, fogja megérteni, hogy mi az. Hogy értsétek, azt mondja, akkor jobb, ha értitek, hogy, hogy mi a pálya, így majdnem így fogalmazott, mert onnantól kezdve, amit a 24-es vers mond, azt mondja, hogy akkor nagy nyomorúság lesz, Amilyen nem volt a világ kezdete óta, mindez idáig, és soha nem is lesz. Amikor látjátok a nagy nyomorúságot, place, Amikor látjátok a pusztító utálatosságot a szent helyen, a templomban áll. So Jesus said, when we see this happen, verse 21 tells us what's, what's Jézus, next. Ö, kristály tisztán fogalmaz, hogy mi a következő, amikor ezt látjuk ott állni. A 21. versben, akkor nagy nyomorúság lesz, amely nem volt a világ kezdete óta, mindez ideig, és soha nem is lesz. Okay, so what is the abomination of desolation that that uh, Daniel speaks of, Jesus speaks about it, it's Úgyhogy important. akkor nyilván mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon mi lehet az a pusztító utálatosság, amiről Dániel is beszél, Jézus is beszél, még idézi is Dánielt, egy nagyon nagy jelentőségi dolog lehet. Okay, to find out what the abomination of desolation is, hogy megértsük, hogy mi az a pusztító utálatosság, Revelations 13, ahhoz a jelenések 11, 13. fejezetéhez kell lapozzunk a Bibliánkban. It describes that the, this is the, what is called the image of the beast or the image of the Antichrist. Itt olvashatunk arról, hogy mi ez a pusztító utálatosság. <clears throat> Verses which? Uh, 13 to 13. Uh, 13 um, go from 11 to uh, 15. A 11. verstől így olvassuk. Azután látték másik fenevadat a földből, akinek két szarva vala, bárányhoz hasonló, és úgy szól valamint a sárkány, és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amely a, amelynek halálos sebe meggyógyult vala, és nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből, a földre az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett valadet, meg megelevenedett, és adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, és hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Okay, so when, when you read Revelations 13, From verse 1 to 7, the first piece is talking about the Antichrist. A jelenések 13. fejezetének az első hét versében az Antikrisztusról ír, amit úgy hív, hogy a fenevad. És egy másik név az Antikrisztus. And this second beast, this other beast is referred to in the scriptures as the false prophet. Úgy hív, egy másik fenevadról beszél, de ez tisztán egy különböző személy, mert azt mondja, hogy ez a hamis próféta, aki a fenevad előtt ment, és olyan jeleket tett, mint ő maga a fenevad. He's like the propaganda manager for the Antichrist. Tulajdonképpen őt hívhatnánk az Antikrisztus propaganda miniszterének is. So he's encouraging the world to to uh, ahogy um, olvastuk a 11. make an image to make to like make a image of the Antichrist, something that will look like the Antichrist. Arra, hogy készítsék el a fenevad képmását, ami beszélni is tud, és hatalma van arra, hogy életet adjon ebbe a képmásba. And that this, uh, this image of the beast will look just like the Antichrist. Hogy a, a fenevad képmása, sort of a, a pusztító uh, utálatosság, ez android tulajdonképpen egy olyan kibernetikus robot vagy egy android lesz, It could have uh, artificial intelligence. ami egy olyan uh, mesterséges intelligenciával fog bírni, And uh, it could be computerized in such a way that it would have the knowledge of all mankind. Az ember által birtokolt ismeretanyagot és az összes adatbázist valószínűleg központosítani fogják, összekapcsolják egy ilyen központi bázisba. Csak hogy el tudjátok képzelni, hogy hol tart már ez az Android technológia, hogy hogyan meg tudják csinálni a képmását valakinek. There you see a guy making Itt láttok uh, egy, a, a Japanese egy guy japán making an image of what? professzort, Himself. aki kép, készített egy képmást saját magáról. の会話であればそんなに違いは感じないです、ね、でもちろん there you see, they're, láthatjuk azt, hogy they're working on the tech, you know, of course this is not the image of the beast, but what, e- what it's ez showing us, nem a fenevad képmása. Ez a klipet csak azért akartam mutatni nektek, hogy ez már egy pár éves klip, hogy már évekkel ezelőtt uh, nagy erővel fejlesztették azt a technológiát, amivel az emberre hasonlító uh, ilyen kiberlényeket they're, tudnak készíteni. They're, they're working on things like creating a computer with a human brain. Uh, azon dolgoznak, hogy olyan komputer tudjanak építeni, aminek a működés az emberi agy működéséhez hasonlít. And, uh, IBM has unveiled the chips that mimic the human brain. Az IBM egy olyanon dolgozik, ami az emberi agyat utánozni fogja gondolkozásában. And nem csak programok alapján tud futni, scientists have sex, hanem tanulékony lesz. Chips that control the brain Sőt, ott tartanak, hogy már olyan csipeket is tudnak a fejbe ültetni, ami az agyat tudja kontrollálni, irányítani. Allowing thoughts, memory and behavior to be transferred from one brain to the other. Amivel az egyik embernek az agyából a gondolatokat, a képeket transformálni lehet egy másiknak az agyába. And they're using, uh, you know, as they they're training, you know, they call it dangerous technology, but they're, they're the thinking robot learns functions that it was not programmed to do. És ezért eh, nagyon nagy az áttörés ebben a technológiában, Idáig egy komputer csak azt tudta csinálni, amire be volt programozva. Ezek, ez az új generációja már tanulni tud, tehát nem csak azt tudja, amit beprogramoztál, hanem menet közben tanul, elsajátít dolgokat, ezért úgy működik, mint egy emberi agy. And they're, they're making, you know, they, like see there, the artificial skin, like skin that's Sőt, most már nem csak az intelligenciánál tartanak, hanem képesek olyan bőrt gyártani, mint a mi bőrünk, ami érez, hámsejtekkel szaporodik, sőt, hajat, ami nő. So the image, and the image will look like a, the Antichrist. Tehát az, hogy, hogy elkészítik a fenevad képmását, ami speak, pont úgy fog kinézni, mint a fenevad az Antikrisztus, be, képes lesz beszélni. According to the scripture, he shall speak, and it says that as, as many as would not worship this beast 13 szerint, be killed. és lelket ad a fenevadba, és szóval- ez a, e- e- e- ebbe a képmásba, és azt fogja okozni, hogy mindazok, akik nem imádják a fennevallat, az Antikrisztus, azok megölessenek. Some suggest that that life could be some form of demon possession of this image. Szóval ki tudja, amikor azt mondja, hogy lelketed a fenevadba, van, aki arra gondol, hogy esetleg egy, but, ez egy démoni megszállás lesz, hogy ezt a kiber android akármit megszállja. But, But in a way, lélek. you know, this is something we're going to learn more about as time goes on. Ez egy olyan dolog, amit spekulálni tudunk ezt jobban fogjuk érteni, mikor eljutunk oda és látjuk a szemünkkel, akkor meg fogjuk érteni, hogy ez see, micsoda. And you read in the news, they Csak are rapidly working on this type of technology A lényeg now. az, hogy látjuk azt, hogy gyorsanati sebességgel halad előre ez a komputer technológia, hogy már nem csak programozható, hanem emberi agyszerű gondolkozású komputereket is tudunk készíteni. They're also, they're also working on where you can uh, like if you have a bad experience, let's say you had a bad relationship or a divorce or Sőt, something really bad happened to you, they can actually erase it, valakinek volt egy rossz élménye, egy, egy keserű élmény, egy vállás, egy fájdalom, akkor bizonyos csipek beültetésével tudják úgy manipulálni az agyat, hogy ki tudnak törölni rossz emlékeket ma már. So they're working on, on this type of uh, technology to erase bad memories. Ezen, az, ezen a technológián, ahol az embernek az agyába tudnak manipulálni. And they're working on the brain to give you also things that were, you know, things you really did that were super fun that they could actually you can replay that in your memory and get the feeling bizonyos eh, eh, eh, élményeket pedig újra tudnak stimulálni. Tehát olyan érzékeseket tudnak előhozni az emberből, kiérzést, részegségérzést, ilyet, hogy alkoholfogyasztása nélkül újra tudják stimulálni az emberben ugyanazt az érzést, amit akkor érzett. So, Anélkül, hogy újra So this is the, this, this is what the technology is, and hát they're, and they're going they're going to try to make mankind worship, actually worship this image of the beast. A lényeg az, hogy Tudjuk azt, hogy az utolsó három és fél évben arra igyekeznek kényszeríteni a föld népeit, hogy imádják ezt a, fenevad képmását, ezt a pusztító utálatosságot. like Ugyanúgy, ahogy Shadrach, Meshach, Abednego sztoriából tudják, tudjuk, uh, ugye Nabukodonozor csinálta azt a rút bálványt, az aranybálványt, és mindenkinek le kellett térdelnie, aki nem, az megment a tüzes kemencébe. Ugyanaz az alapelv lesz a végső időkben, amikor a fenevad képmását kell majd imádni, csak egy más időperiódusban. And here's what they here's the economic system that the Antichrist and the false prophet and the world government will set up in Revelations chapter 13, verses 13. fejezetéből látjuk azt, hogy milyen gazdasági rendszert fog kialakítani az Antikrisztus. 13. fejezet, 16. verse, és azt is, teszi mindenki, azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az, az, az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. Okay. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy a nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számálja meg a fenevad számát, mert emberi szám az, annak száma 666. Watch the clip. Mutatunk egy klippet, hogy milyen beültethető chippen dolgoznak When már, milyen technológia létezik. Are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room. beültetett csip az illető karjában, és minden adata elérhető egy szkennerrel. Because Bob has trouble remembering all his medications. because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Right? So there you see the azt, hogy possibility of this system will be through a RFID or some sort of Már ma is létezik olyan technológia, nem kell a képzelőerőnket megerőltetni ahhoz, hogy lássuk, hogy ma már vannak olyan eh, RFID, tehát ilyen rádiófrekvenciás azonosító csipek, amiket az emberekbe beleültetnek, és minden velük kapcsolatos adat egy szkennerrel leolvasható. And as you can see by this uh, video clip, they're trying to market the benefits of how good this chip will be milyen család módon az embereknek úgy igyekeznek beadni, hogy csak előnye van egy ilyen azonosítónak, amit elhelyeznek a bőrödbe, mert bármilyen medikai állapotod van, tehát bármilyen sürgősségi esetbe kerülhetsz, ahol nem tudsz beszélni, akkor a mentősök vagy akárki csak szépen egy szkennellel megnézi a csippet, ami a bőröd alatt van, és mindjárt tudják, hogy ki vagy, mi a vércsoportod és minden mást. And right now they're, they're trying to bring out the health benefits tehát ma még eh, az egészségügyi előnyeit próbálják kidomborítani annak, hogy egy ilyen azonosító chip mennyire jó lenne az emberekbe. And uh, you, in America, there's people that have, have received a chip implant. Amerikában vannak többek olyanok, akik már uh, chip implantátummal rendelkeznek. In, in Mexico, the Attorney General, which is the highest uh, law Mexikóban például country, a, him a, a legfelsőbb bíróságon dolgozó minden alkalmazott azonosító csippel van ellátva. Uh, Barcelona, Spain, és úgy tudnak bemenni, hogy nem is kell azonosítani magukat, ahogy jönnek, nyílik az ajtó, they tudják, hogy kik ők bemehetnek. Like De például VIP bar, Barcelonában club. van egy olyan bár, ahol, hogyha valaki ilyen VIP tagságot akar magának vásárolni, And akkor sok pénzért kaphat egy ilyen csippet, amivel gyönyörűen tudják őt azonosítani, nem kell fizessen, különleges szolgáltatásokat kaphat. They offer young people the chip to get VIP treatment. Tehát a fiatal emberek között rendkívül népszerű az, hogy nézd, én milyen menő vagyok, én itt akkor a VIP tag vagyok, hogy még nem kell mutogatnom tagsági igazolványt, meg nem kell fizetnek a pultnál, én, én, mert minden a csipemen keresztül. Mexico, az azonosításom és a fizetésem is eh, a csipen keresztül működik. In Mexico and South, Latin America, South America, they, De van egy they másik felhasználás. Uh, Latin Amerikában ugye a nehéz gazdasági helyzet miatt mindennaposak a gyerekrablások, ahol a szülőktől váltságdíjat követelnek. Ott a szülők pedig úgy csinálják, mint nálunk az autókba követőcsippet helyeznek el. Ott a gyerekbe elhelyeznek egy követőcsippet, és rablás esetén esetén ugye a GPS-el meg lehet határozni, hogy hol van az elrabolt gyerek, így nagyobb eséllyel ugye a rendőrség utána tud menni. So this is <clears throat> this system, okay, right, even if people have the chip now, no, they don't have the mark of the beast at this point of time. Azokban, akikben most ilyen rádiófrekvenciás azonosító chip van, azok nem a fenevad bélyegét hordozzák. Ez csak egy But, példának mutatom arra, hogy hogyan nézhet ki ez a rendszer, amikor majd bevezetik, mert ez még nyilván nem a fenevad bélyege. When, when the Antichrist breaks the seven-year covenant, Ugyanis amikor az Antikrisztus a három és fél év letelte után, a hét év közepén megszegi a szerződést, Dániel 9.27b, akkor indul el az utolsó három és fél év, amiről Krisztus azt mondja, hogy amikor ezt látjátok, akkor nagy nyomorúság lesz. Az utolsó három és fél év az a nagy nyomorúság. amikor kötelezővé fogja tenni az Antikrisztus, tehát ez nem választható, hanem kötelező lesz mindenki számára, And if a chip, you, a fenevad bélyege. If you, receive, if you refuse to receive this mark, ő azt mondja, hogy senki nem vehet, sem nem adhat el, csak aki ez van. A rebel és azt, mondja, the world azt okozza, government. hogy mindenki, aki nem imádja és nem vezi fel a fenevad bélyegét, az tulajdonképpen rendszer idegen elem lesz, lázadónak fogják you tekinteni. Will be listed as a criminal and that you should be killed azt írja, ugye a 13. versben, és azt okozza, hogy mindenek, akik nem vették fel a fenevad béget, nem csak nem tudnak venni meg eladni, hanem hogy ők megölessenek. Now, when it says Tehát mi számkivetettek leszünk keresztények. Has the power to kill, it doesn't necessarily mean that he can, you know, zap you from a, you know, some sort of satellite from the sky and zap you wherever you are on earth. It doesn't necessarily mean that, because hogy, hogy okozhatja az, hogy, hogy ez a fenevad bége, vagy hogy a fenevad képmása, a pusztító utálatosság, hogy tudja megölni az embereket távirányítással, ezt ma még nem tudjuk elképzelni, hogy valami szatelliten keresztül, hogy hogyan fog lecsapni, mit tudnak bevetni. Since the image De, of the beast will be sort of like a computerized person or ugye, android. Ez a pusztító utálatosság, a fenevad képmása, ez egy ilyen komputerizált android lesz. All of us egy emberre hasonlító valaki, ahol, ahogy mondtam, a világ összes adatbázisa valószínűleg központosítva, be lesz táplálva, tehát minden élő létező dologról létező adatok, azok ott központilag összefutnak, és mindenről mindent tudni fog. Right? You all have numbers for something, Ez nem kell nagy képzelőerő, mindannyian benne vagyunk már a nyilvántartásban. You have passport, Mindenkinek birth certificate, van. Születési anyakönyvi kivonata, útlevele, tajkártyája, you know, credit cards, debit cards, debitkártyát, kreditkártyád, bankkártyát. they've got your number already. Mindenkit számos különböző számmal és adattal azonosítanak. Mindannyian egy csomó rendszerben szerepelünk, és nem csak azt tudják, hogy kik vagyunk, de azt is, hogy mink van, és azt is, hogy hol vagyunk. Now in India, which has one billion people, és Indiában, ahol a lakosság meghaladja az egy milliárdot, they're working now to give every Indian person just one number, most one number for everything. Eh, azon dolgoznak, hogy egy olyan azon, személyazonosító rendszert vezetnek be, fokozatosan két éve indult a program, amivel, ahol mindenki kap azt egy 12 jegyű számot, és semmi nem lesz, csak ez az egy szám. Nem e- lesz taj, ilyen szám, olyan szám, amolyan szám, mindenkinek egyetlen egy száma lesz, amiről minden adat visszakövetkezik. And this is probably, they're testing it out in India on 1 billion people. Indiában tesztelik egy milliárd emberrel. they will probably ezt a do this on an international level at some point in time. Ezt valószínű azért ott végzik egy ilyen nagy populáción, hogyha ott beválik, és megtanulják a rendszer hibáit, akkor utána az egész világon bevezethetővé teszik. If, if you can give everybody in Ugyanis, India a number, Indiában that, there, that, that is a big képesek lesznek ezt megcsinálni, én, aki éltem ott, tudom, hogy ez egy óriási kihívás. Mert and, Indiában egy csomó ember van, akinek semmiféle adata nincs, még születési anyakönyvi kivonata, csak él valahol, azt se tudják, hogy mi a neve, hogy járt-e iskolába. Tehát ha ott meg tudják ezt a személyazonosító rendszert valósítani, akkor a világ civilizáltabb részén gyerekjáték lesz. And when we saw um, hold the world currency, I said I will explain why that's going to be important. És itt kapcsolódunk vissza a Medvegyevhez, meg a világpénzhez, aminek azt a szimbolikus érméjét tartotta a kezében. To remember, this is going to be an economic system. Uh, az antikrisztusnak lesz egy gazdasági rendszere. But it will be a cashless society worldwide. There will be no more cash. papírpénz nélküli társadalom lesz. They're working on Csak this now. virtuális pénz lesz, ez már ma is létezik. Just I read an article yesterday in Canada, 57% of the population is not using cash anymore. Sweden, Kanadában a lakosság 57%-a nem is használ csak kreditkártyát, gyakorlatilag virtuális, eh, eh, eh, digitális pénzzel fizet mindenki. Skandináviában az Egyesült királyságot. Tehát a világ civilizált részén az emberek java része már nem használ papírt. Azt fogják csinálni, hogy lesz egy olyan technológia, és e felé robog a világ, hogy most, hogy ez egy ilyen implantátum lesz, ahogy ezt láttuk, vagy ez egy ö, olyan ö, bőr alapú matrica, amit csak elhelyeznek rajta, de legvakarhatatlan. So, vagy a homlokodon, mert így írja, so hogy ez a down to, let's say, Ashan, írtó egyszerű elképzelni, spar, ma is azt látjuk már, amikor elmegy az ember CBA, az Osánba, vagy a spárba, akkor veszel tejet magadnak, és megveszel az élelmiszereket, ül a pénztáros nő a futószalag mellett, futnak el a dolgok, az ma is úgy van, minden, mindent átfutott a szkenner felett, blup, blup, blup, ugye minden terméket ugye a szkennel le, levon, Semmi más nem fog változni, csak annyi, hogy az utolsó tétel a kezed lesz, ami átmegy a szkenner fölött, és a chip azonosító alapján levonják azt a digitális mennyiségű pénzt a virtuális számládról, ami a vásárlás ellenértéke. Nem fogunk már pénzt tapogatni, pénzzel vacakolni, csak virtuális pénz lesz, kikerülhetetlen lesz a rendszer, csak így lehet venni, meg eladni, aki ebben a rendszerben lesz. Ez mind egy elektronikai alapú pénzrendszer lesz, el fog tűnni a pénz. Ennek az előszobájában vagyunk ezekkel az oszlopkódokkal, minden egyes termék ma már nem vehetsz és nem adhatsz el semmit, csak úgy, ha vonalkód van rajta. Minden csak úgy, hogy máskülönben be se listázzák egy boltba, csak úgy, hogyha van rajta egy azonosító kód. Tehát sokkal egyszerűbb dolga lesz a globális világkormánynak és az antikrisztusnak, hogyha egy egységes pénzrendszer lesz, megszűnik a pénzek közötti átváltás, a valutaráták, nem kell ügyetlenkedni azzal a sok különböző pénznemmel, minden a közös központi bankrendszer által kibocsátott pénzen fog futni, az adózás is központi lesz, és mint ahogy a nyilvántartás is. But under one currency, world currency, be very simple. Nagyon egyszerű lesz a rendszer. Átlátható, kontrollálható számukra. Ebbe az irányba halad a világ. Aki ismeri ezeket a proféciákat, ha nyitott szemmel jár a világba, láthatja, hogy ezek, mind, ezek a technológiák mind abba az irányba mennek, amik nekünk írtó kényelmesnek tűnnek, de ez mind arra megy, hogy mennél jobban azonosíthatók és kontrollálhatók legyünk. CNN, they said that in 19, I mean in 2017, Épp most jelent meg a CNN egy riport, arról beszéltek, hogy az a célkitűzés, hogy 2017-re az egész globális emberiség csippel rendelkezzen, ne kelljen vacakolni pénzzel, személyazonosítóval, egyebekkel, mindenki csak a csipje azonosít. A Hungarian friend of mine said she saw a document, this was about three, four years ago, she saw a documentary, and she said, az egyik magyar ismerősöm mondta, hogy Hungarian, they said that the same thing by probably around 19, 2017, every Hungarian would need to be chipped. 2017. Magyarországon is van egy ilyen célkitűzés, van is ennek a törvénynek egy neve, valami az elektronikával, meg nem tudom, kapcsolatos törvény, amiben szabályozták a sávszélességeket, meg egyébként. Ott is úgy van, hogy az összes kártyából egyet akarnak csinálni, egy kártya mindenek felett így hívják, aminek a végeredménye az lenne, hogy 2017-ben ha sikerül végfutatni a programjukat, akkor minden magyarnak ugyanilyen azonosító csipje legyen. Mint ahogy a haszonállatok ma már az összes állat csippel van azonosítva. Right. And I think now it's a law. Don't your dogs, your cats and dogs have to be chipped? Ma már minden állat, aki védőoltást kap, kapja is mellé az azonosító csippet. Well, ha elveszik, tudják, hogy ki a kutya, milyen oltásokat kapott és egyebek. You're next. Mi vagyunk a következők. Okay, so that, that, Jó? that's what's coming. Tehát e- e- ez, ez, ez, ez jön rá. Okay, so during idővel. this tribulation, because of Tehát, course Christians, we're not going to receive most, the mark, right? Mi tudjuk, hogy a nagy nyomorúságban mi keresztények and, uh, nem fogjuk fölvenni a fenevad bélyegét. Nem azért vagyunk keresztények, covenant, hogy fölvegyük. He has sort of like a character change. Now he becomes possessed of the devil. És úgy tűnik, hogy ennek a hét, és, hét évnek a közepén, a három és fél évnél, amikor megszegi a szer, szerződést, akkor egy hatalmas nagy személyiségbeli változáson megy át az Antikrisztus. Arra következtetnek a bibliakutatók, hogy ez lesz az a pont, amikor ugye kivettetik a sátán a mennyországból, Dániel 12-ben lehet erről olvasni, amikor nem vehetek diadalt, és kiebrodálták őket, akkor megszállja az Antikrisztust a sátán. A három és felén. És a Daniel, uh, do, do we have that there, Dorcas? Uh, Daniel, yeah, yeah, sorry. Yeah, uh, Daniel. Anyway, Dan, uh, while you're looking, just say Daniel, Daniel 11, 30, it, it tells us that he's 11, not going to regard 37. any religion or any god in the world because he's going to say azt mondja Dániel 11.37, hogy nem gondol, az Antikrisztusról beszél, nem gondol atyáinak Istenével, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy Istennel sem, hanem mindenek fölébe magasztalja magát, tehát nem, nem ismert se Istent, se embert, sőt, még a nőket sem fogja szeretnie szerint, senkit nem imád, csak magát, és arra kényszeríti az embereket, hogy őt, mint Istent imádják, mert ő senkit nem ismer el Istenként. So when it says he's not going to regard any God, it means it's, he's just not going to war against the Christians, but he's going to abolish Tudjuk azt all is, hogy ő maga ül be a templomba Istenként mutogat rá magát, nem csak a keresztényeknek lesz ekkor nehéz az élete, de minden hívőnek ugyanúgy tiltott lesz a muzulmán vallás, a buddhizmus, bármilyen más vallás, semmit nem fog elviselni, csak az ő saját Tehát Ugye a sátán kezdettől fogva azt szerette volna, hogyha őt imádják, mint Istent. Ez, volt, Revela- a vágy, ez volt a bukásának az oka. And Revelations 13:2 Jelenések tells us, tells us that the dragon is going to empower him. Uh, thir- yep, 13, 13, b 13, 13, b igen, jelenések 13.2-ből tudjuk azt, hogy és a sárkány, az ördög adá az ő erejét az Antikrisztusnak és az ő királyi székét és nagy hatalmat. Right, and who's the dragon? We look at Revelations 12:9 tells us who the dragon is. Ha valakinek kételjenek arról, hogy ki az az ördög, akkor olvassa a Jelenések 12:9-et, ahol azt írja, hogy és vetteték a nagy sárkány, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész földkerekséget elíteti, és vetteték az ő, a földre, és az ő angyala is vele levettetének. Right? I, I thought that's very uh, significant there because it talks about the devil which deceiveth the whole world. Nagyon nagy jelentőségű sor, ha így olvasjuk, mert az, hogy az egész föld kerekségét elhiteti. So lot that's going out in the world is, is very deceived by eh, uh, Satan and his spiritual forces, Láthatjuk azt, spiritual hogy milyen hitetésben él a világ, hogy mennyire kezd eltévedni. Ugye, akik nem ismerték meg az Istent, ezért a tévegés erejét adta nekik. Egyre, keves, egyre kevésbé képesek az emberek átlátni a, a hálón, és úgy tekinteni a dolgokat, hogy a lélekben azok valójában vannak. And Daniel 8.24. És Jelenések 8, Dániel 8.24 pedig azt mondja, hogy és annak az antikrisztusnak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, hanem az ördög hatalmával, és csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad, és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. Okay. And Revelations 13:5 to 7, these are just ezek csak versek arra, hogy, hogy miket csinál az Antikrisztus. Ugye háborúzik a szentekkel, a keresztényekkel, a megváltottakkal, azt mondja, és adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig, ugye? Az ugyanaz, mint a három és fél év, amiről beszéltünk. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak, és adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze és adatéknéki hatalom minden nyelven, nemzetségen és népen. És a Dániel 7.21 pedig látám, hogy ez a szarv hadakozik a szentek ellen, az Antikrisztus, és legyőzi őket. So there, this shows us that the, again, it, it, it talks about the Antichrist, one of his characteristics Látjuk azt, hogy adaték neki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája. Tehát feltételezhetően egy nagyon dinamikus szónok lesz. Ugye, magával again, ragadó szónok, aki az egész világot elhiteti. And all, although, és, although the Antichrist reign is seven years, This is talking about the last half of his reign, 42 Noha, months or three and a half years. Hét évig fog uralkodni a nyomorúságos és rossz időszak, amikor ez a nagy változás történik, amikor ugye szinte megszállott az ördög, és elkezdi üldözni az összes vallás képviselőit, vagy hívőit, az az utolsó három és fél évre vonatkozik. But other religions will also go against de, him too. Not everybody's going to nem csak during this mi tribulation, they're not going ellenállni, yield to his uh, és behódolni, credit system or eh, his rule. megtagadni azt, hogy behódoljunk, hanem van nagyon sok más őszinte hívő, akik szintén nem fognak egy bálványt imádni, mert a saját Istenük vallásáról vannak meggyőződve, és az imádatukról, úgyhogy ezekkel örökös harcban lesz az Antikrisztus. Uh, de úgy tűnik, hogy a keresztények lesznek az első számú ellenségek számára. Just, másért for the fact that we understand according to God's word and prophecy what's Mert jó, hogy lesznek a hinduk meg a muzulmánok, de mit értenek ők a valósághoz, azokhoz a bibliai proféciákhoz, amiket csak a keresztények ismeretnek, mert a mi szent könyvünkben jövendölte meg nekünk az Úr a proféták által, hogy milyen lesz ez a rendszer, és hogy mi lesz ennek a bukása. Daniel, hát mi vagyunk az egyetlen igazi veszély az ő and számára. During this time, the Lord will give us power for the hour, Daniel 11:32 and 33. És uh, tudjuk azt, hogy nincs miért aggódnunk, a, az Úr meg fog bennünket védelmezni. Daniel uh, 11:30, uh, 11:3, right? Yeah. És az, hogy és adom, meg fog védeni minket az adott órában az Úr, és adom az én két tanúbizonságomnak, hogy profétáljanak gyászruába öltözve 1260 napig. És a 11-ből az 5 és a 6 és ha valaki akar nekik ártani, tűzszála, tűz az ő szájukból, amely megöli az ellenségeiket, és ha valaki akar nekik ártani, úgy kell azoknak megöletni, ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat véré változtassák, és megverjék a földet, ami csapással valamennyiszer akarják. Right? Also, uh, 11, uh, also? 31, 32 33. Ja. És utána pedig, és akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja, hízelkedéssel, és itt jön a lényeg, hogy ellenében az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik és a nép értelmesei, ugye ezek mi a keresztények, sokakat oktatnak. Right? So the people, Ugye? says the people that know their God, Tehát azok az emberek, akik ismerik az Istenüket, az angol Biblia szerint úgy fogalmaz, hogy nagy dolgokat fognak cselekedni ebben az időben. Didn't Jesus tell his disciples, his apostles, that greater works than these shall ye do? Nem ígérte meg Jézus, hogy ti nagyobb dolgokat fogtok tenni annál, amit én cselekedtem, mert elmegyek az atyához, és őt erre fogom kérni. And they that understand among the people shall instruct many. So az, many people azok, akik az értelmesek pedig sokakat oktatnak. Are going to turn to the Lord during this time. Tehát gondoljatok bele, hogy milyen sokan, akik nem értik az eseményeket, hozzánk keresztényekhez fognak fordulni a magyarázatért. Mi leszünk az egyetlen művelt csoport az értelme, a nép értelmesei, akik meg fogják tudni magyarázni, hogy mi történik, és hogy mi lesz ennek a vége. People will say, oh, you, you told me this, or I read this in the Bible. És lehet, hogy lesznek olyanok, akiknek erről beszéltél, de lehet, hogy lepattant róluk, vagy akkor nem tulajdonítottak nekik nagy jelentőséget. Biztos lehetsz benne, hogy ezek azokban az időkben emlékezni fognak, hogy te valaha erről beszéltél nekik, újra el fognak jönni, megkérdezik, hogy van ez, mondd el, Hogyan, lehet, hogyan lehet a megváltásra jutni? hogyan fogunk tudni ebből megmenekülni? Akkor hirtelen sokkal fontosabbá fog egy csomó ember számára válni, mint ma. Az emberek milliói fogják a választ keresni arra, hogy mi történik velük és a világban, és erre csak mi a keresztények fogjuk tudni And it's going to be our job as Christians to prepare for this and to be able to instruct ez a mi felelősségünk, tehát nem játszhatunk itt játékokat, amíg ez az idő beteljesedik. Nekünk most van esélyünk és időnk arra, hogy fölkészüljünk ezekből a dolgokból, hogy amikor eljön az idő, akkor sokakat tudjunk oktatni. And if you look at the look at the children of Israel when they left Egypt, look at the miracles the Lord did for them. Volt erre egy csomó példa a Bibliában, nézzétek, amikor ugye Izrael gyermekei Egyiptomból kivonultak, And I, in, in Deut- I think it's in Deuteronomy chapter 20, verse 9, around there somewhere. It's valahol a It said that the children, the children of Israel's, their clothes when they were in the wilderness for 40 years, they never, their clothes never waxed old. Nem csak, hogy adott nekik enni, inni, meg árnyék ment előttük, meg a fényoszlop, meg az egyebek, de még egy helyen azt is írja, hogy ezek 40 évig eh, vándoroltak a pusztában, és 40 év után a ruhájuk meg se kopott. Tehát pont olyan minőségű volt a ruhájuk a 40 év végén, mint amikor elkezdték az egész and, and kirándulást. If you, you, look at, you know, Elijah, Elisha, Elizeust, Illést, a korai keresztény testvéreinket az apostolok cselekedeteiből, Jézust hány csoda, számtalan, megmagyarázhatatlan jelenség történt, amivel ők képesek voltak az Úr munkáját folytatni, megmenekültek a rabságból, az életüket megmenekítették. So we'll, we'll probably see greater miracles than they did because we'll be living mi olyan időben fogunk élni, amikor annyira meg fog sokasodni, tehát csak képzeljétek el, hogy mi szimultán fogunk létezni a Földön az ördöggel. Ő fogja ezt a világot irányítani az Antikrisztuson keresztül, és mi az ő uralma alatt fogunk élni, tehát az, az Úrnak nem lesz más, mint hogy olyan csodákkal ruházom fel bennünket, meg olyan hatalmakkal, hogy az ő keresztény gyermekei képesek legyenek ezt az időt nem csak átvészelni, hanem másokat a megtéréshez vezetni és tanítani. it get any darker than that. Mert annál sötétebbet nem igen tudok elképzelni, mint ami ránk vár. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, és nem is lesz soha. In fact, it says, I won't get into, uh, uh it says in Daniel 8.25, we don't have to look it up, but Most Daniel 8.25 and Daniel 8.23, it says, The Antichrist uses witchcraft to, you know, to power and to deceive people in the world. Az Antikrisztusnak óriási hatalma lesz, a, ő meg fogja csapolni a lelki erőket, csak hogy a fekete oldal. Tehát van boszorkányság, és vannak fekete lelki erők, mint hogy nagyon jól tudjuk. A lélekvilágban óriási hatalom és erő van, sőt a, a valóságos élet az a szemmel nem látható e- régióban van, és ő onnan szívja veszi az erejét, és hatalmas csodákra lesz képes, meg nagy ereje lesz. Noha nem a maga erejáltal, és azt mondja, hogy a lélek világ erőiből fog erőt meríteni. A sátán okay. ereje által. And also the Lord has also promises, uh, promised us uh, uh, promises of protection. De az Úr több helyen megígéri azt, hogy az ő gyermekei számára menedéket készít. Például elolvassuk a jelenség 12. fejezetében az Úr biztonságos menyhelyeket ígért az ő követőinek, ahol például azt mondja, hogy az asszony, az egyház, Krisztus mennyasszonya, pedig elfutta a pusztába, ahol az Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig, ugye? Ami pont annyi, mint a 42 hónap, vagy pont annyi, mint a három és fél év. Csak különbözőképpen mondja ezeket az időtartamokat. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, ugye az egyháznak, hogy a kígyó az ördög elől elrepüljön a pusztára az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és félidőkig. Ugye az ideig az egy, időkig a kettő, félidőig az fél, az egy meg kettő, meg fél az három és fél. Így jön össze ugye a három és fél év. Now, the woman there is representative, and most Bible scholars believe that the woman represents Christians. Ugye? Tehát az asszony, of the world. Ről úgy hiszük, úgy hiszük, hogy Krisztus mennyasszonya az asszony, az egyház. We're going to be able to go to places of protection. Ahol Istentől készített helyünk lesz, ahol a where the Lord will take care of us according to these uh, scriptures. Gondot visel ránk ezek szerint a szentírások szerint and that God had a place prepared for us. He did it with the children of Israel. És hogyha Why can't he do it with us? Izrael gyermekeivel meg tudta tenni ezt a pusztában 40 évig, akkor miért ne tehetné meg velünk is? Now that doesn't mean everybody, every Christian Ez has a, persze uh, in the tribulation doesn't mean everybody's going to be in the wilderness. Nem jelenti azt, There hogy will be people out minden egyes keresztény like the two witnesses. a nagyomorúság három és fél éve alatt, a 42 hónap, 1260 nap alatt kint lesz a pusztában, lesz egy csomó keresztény testvérünk, akik a nagyvárosokban fognak szolgálni, mint ugye a jelenések 11. könyvében lehet olvasni a két tanúságtevő profétáról, akik 1260 napig profétálnak Jeruzsálemben. Tehát sokan tanúságot fogunk tenni az Úrról még ezekben a veszélyes időkben is. And some people, you know, some Christians will, will be martyred és ugye nem kizárt, hogy lesznek olyan testvéreink, akik pedig vértanú halált halnak majd a hitünkért. Bizonságul az Úrért. Okay, then in point now point six. Now I'm gonna I'm gonna go through this quickly, so we, I, I went a little longer than I anticipated. Kicsit túlcsúsztam az idővel, elnézést kérek. Azért a hatodik is, pontot most csak érintőlegesen vesszük, mert ez kevésbé is érint bennünket. Ha valakinek lesz majd kérdése utána, persze tőle tenni a kérdéseket. Mindenesetre a Biblia világosá teszi számunkra az, hogy a végidején lesz egy nukleáris háború. It, it talks about in, in uh, Revelation 17. A jelenések 17. fejezetében lehet erről olvasni. It talks about Babylon the great horror. Babilonról minden paráznák anyjáról beszél. And in verse, fejezet. in verse 5 it says, and upon her forehead és jelenések 17.5-ben azt lehet olvasni róla, hogy és az ő homlokán egy név írva, titok, a nagy Babilon, paráznáknak anyja, és a föld utálatosságainak anyja. Now, many Bible scholars believe that uh, this great mother of harlots, the Babylon the Great, the mother of harlots, represents a financial power and one of the biggest financial powers of the 20th century. Sokan a Biblia kutakok azt szokták mondani, hogy a végidők Babilonja, az a nagy kereskedelmi rendszer, ami az egész világot beállózza. Ez valóban így van, de azért ha figyelmesen olvassuk a verset, itt, itt egy kifejezett szemét jelöl meg, aki azt mondja, hogy minden utálatosságok és a paráznáknak az anyja. Tehát egy gazdasági hatalmat megjelöl, ami az összesek fölött áll egy szemében. So the whole, uh, the Bible says in Revelation 16 and other places, the whole worldwide a jelenések 16-ból, ha olvasjuk, kiderül számunkra, hogy mára ez a kommercializálódott világ, ez a nagy kereskedelmi együttes, és ez a nagy fogyasztási alapú társadalom, ez az egész a Biblia szemével nézve olyan, mint a nagy Babilon. Egy, and, egy babiloni társadalomban élünk God will eventually destroy the, amit the whole worldwide idővel, a visszatérésével eh, Babylon az egész system, babiloni rendszert Isten le fogja rombolni, amikor elindul az ezer éves birodalom, egy új szám, időszámítás veszi kezdetét, the, akkor ez a mostani rendszer megbukik és vége lesz. De egyet megjelöl, hogy van ez a bizonyos fő uh, eh, whore, a fő parázna, Uh, mindennek, minden kereskedelmeknek az anyja, és minden utálatosságoknak az anyja. The Antichrist, along with the ten kings, és ezt az egy nemzetet, which may come a, from Europe, minden utálatosságoknak will destroy az anyját, the US in a nuclear war in If you look at Revelation 17:16. Akiről a kutatók egyöntetően úgy gondolják, hogy ez az Egyesült Államok, mert minden rosszra őt azt tanította meg a világot, és az összes vérontás és paráznaság onnan ment ki, amit a nemzetek eltanultak. Ezt az egy nemzetet minden paráznák anyát az Egyesült Államokat. A tíz király, most nem menjünk bele, azok a tíz európai eh, király lesz az Egyesült Európából kijövő király, fogja megsemmisíteni. Még Which verse is that? Uh, 17, son of law thing. 17, 16 and 17. It's very small there. Okay. So, és a tíz szarva király, amelyet láttál a Fenevadon, eh, az Antikrisztus ezek meggyűlölik a paráznát, az Egyesült Államokat, és kifosztják, és mezítelené teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azok szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betel, míg nem betelnek az Isten beszédei. Okay, so the, the ten kings, the ten horns there uh, in Daniel 7:7, many Bible scholars believe that these Daniel are going to be the ten leading nations of Europe. Azt tanulmányozunk, de nincs rá idő, hogy megértsük, hogy a római birodalom területéből fog kinőni egy olyan hatalom, ami nyilván nem más, mint az európai hatalom, aminek lesz tíz vezető királya vagy hatalma. Then they will, they will join the Antichrist ezek, and összeadják az erejüket, ahogy olvashatjátok ebben They a versben. Will burn Tizen America with fire. hogy a fenevadnak adják a hatalmukat, hogy megégessék a nagy, hatalm, a, a nagy paráznát, az Egyesült Államokat. And uh, of course we know that in modern day, 20, 21st century, a whole nation now through atomic weapons can ah. get destroyed 18. by fejezetből tudjuk azt, hogy egy óra alatt megsemmisül oly sok gazdagság. Tehát megint csak, akik ezt, ezt a proféciát olvasták, az előttünk lévő generációk nem értették, hogy miről van szó, nem volt ugyanis arra technológia, hogy egy óra alatt tűzzel egy egész nemzetet meg lehessen égetni. And Revelations 18:7 and 18:8 further describe the attitude of America in verse 7 and then what happens again in verse 8 uh, és a hetes meg a nyolcas versből tovább látjuk, hogy hogyan teljesedik be Amerika sorsa egy ilyen tűzzel való megégetetés, ugye egy nukleáris csapáson keresztül. És amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászsal fizessetek neki, mert ezt mondja az ő szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nappal jönnek rá az ő csapásai, a halál, a gyász, az éjség, és tűzelégetetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. Now there's a lot more to this subject, but it would take, it's a whole class Tehát, in itself. Arról külön lehetne még beszélni, ez egy külön órát igényelne, hogy milyen bőgös, és mindenhol csak a halál Amerika nyomába a világon Revelation 18 further, it says that the merchants of the earth, the külön kitér arra, sailors who trade by sea, 18, hogy a, a világ kalmárai meggazdagodtak ez, ezzel az egy bizonyos paráznával való kereskedésből. És az egész világot elhitette, félrevezette, parázaságra és boszorkányságra tanította, és azt mondja, hogy akkor lesz az ő égése abban az egy órában, hogy az ő a kereskedelmi partnerei a közelébe se tudnak menni, a hajók messziről állva nézik az ő égését sírva, hogy ú, mekkora gazdagság pusztult el egy órában. And in the hát Revelation 8-7, there's a, the first trumpet, we won't get into that now, but it, it describes what a nuclear a jelenések nyolcban az első trombita megszólalása, erről beszélünk, nem fogunk belemenni külön részleteibe ennek, ott az megerősíti azt, hogy lesz egy olyan nukleáris háború, amiben az, hogy minden zöld növény és fű egyharmada megége a Földön. Tehát nyilván ez ugyanaz a nukleáris háború, amire a 18. fejezetben utal, amikor ez a 10 európai király együtt az Antikrisztusnak adva az erejét, megsemmisítik az Egyesült Államokat. Okay, here's the last uh, point, uh, the seventh point, just a few Tehát more verses, we're done. a hatost, okay, this majdnem a végén is, értünk. Point is the rapture. A hetedik pont, itt már ugye a jó híreknél tartunk, ez az elragadtatás. Revelations 10:7. A jelenések tizedik fejezetéből a hetedik vers azt mondja, hogy a hetedik angyal, napja, a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Isten titka, amit megmondott az ő szolgáinak a proféták. Okay, so when the seventh trumpet is blown, tudjuk nagyon jó, hogy összesen hét trombita fog megszólalni a nagy nyomorúságban, a hetedik lesz az utolsó, és tudjuk azt, hogy ez a hetedik, ekkor derül ki a nagy titok, amit az Isten elrejtett, bár megmondott a proféták által. And Revelations 8 and 9 talk about the first six trumpets, which is dealing with the tribulation period and what's happening. Aki végigolvassa a jelenések 8. és 9. fejezetét, az végigolvashatja azt az összes rémséget, amik az első hat trombita megszólalása következményeként fognak végbe menni a földön. Okay, so what is the mystery? What De is the mystery here in amikor megszólal a hetedik, erről azt mondja a tizediből a hetes vers, hogy akkor elvégeztetik az Isten titka, amikor a hetedik trombita megszólal, Vajon mi ez az Istennek a titka? First Corinthians chapter 15, szeretné tudni, hogy mi ez a titok, az nyissa ki az első Korintusbeliek 15.51-nél a Bibliáját, és ott megmondja nekünk Pál, ezt mondja, ímé titkot mondok néktek. Minnyáján ugyan el nem aluszunk, de minnyáján elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó, ugye a hetedik szó, trombita szóra, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk, akik right. élünk. So the mystery is, we get Tehát new, itt a titok, a titok az, hogy amikor az utolsó trombita megszólal a nyomorúság végén, akkor mindannyian elragadtatunk, megkapjuk az isteni megdicsőült testünket, amilyen Krisztusé is volt az ő right? feltámadásakor, Those who die will be raised first, and if those of us who are still alive, we just get Éppen nem előzzük meg azokat, akik már meghaltak Krisztusban, mert ők mennek először, az ő megdicsült testükbe, de mindjárt nyomban utánuk megyünk mi is az elragadtatással. Tehát ez a két kategória, az, vagy meghalták Krisztusban, és akkor föltámadsz, vagy még élsz Krisztusban, akkor meg elragadtatsz, de ez majdnem egybeesik a két esemény. Right? And notice there again, it, it, it, uh, Paul describes, he says, it's at the last trump. In other words, at the seventh aláhúzni, hogy ez a hetedik trombita szókor fog, félreértetetlen a dolog, a hetedik trombita szó külön kiengsúlyozza utána, hogy az utolsó trombita szókor fog ez bekövetkezni. So we'll receive, Nem előtte, supernatural bodies utána. like Jesus has. És ekkor megkapjuk a megdicsőült testünket, úgy, ahogy Krisztus is megkapta. But of course, we, we won't testünket. know all that he has. We're still going to be learning in heaven. We're still going to be growing spiritually. Nem jelenti azt, hogy mindent azonnal tudni fogunk. Ez romolhatatlan, ez fizikailag, de nem fogunk mindent tudni úgy, mint Krisztus. Tudjuk jól, hogy az ezer éves birodalom és utána az öröki valóság az arról fog szólni, hogy tovább tanulunk egy csomó minden mást, amit itt a Földön még nem. Okay, 1 Thessalonians 4, Chapter 4, verse 16 and 17. E, ugyanerről az eseményről számol be az első Tesszalonika beliek 4.16-17, ahol azt mondja, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával, ugye megint csak ott a trombita, leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Right? So the dead in Christ Tehát are going to rise first. We, that's sort of being resurrected. Ők föltámadnak, And then we which are alive and remain, az új megdísérült testükben, és utána pedig azok, akik még megmaradtak, akiket életben talál Krisztus visszatérése, ők pedig azonnal szintén elragadtatva, de már ők is az új testükben. Lövetik őket, és találkozunk Matthew, az Úrral. 24, chapter 24, verses 29 to 31, here's what Jesus said about de, the rapture. Akinek még ezek után is kételjé maradtak volna, akkor az olvass el, amit Jézus maga mondott az elragadtatás idejére vonatkozóan, Máté 24, 29, 30, 31-ben. Azt mondta Krisztus szavai ezek, mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után, tehát nem közben, meg előtte, meg mit tudom, után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erőségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, ugye megint a trombita, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig, ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és síratja a földnek minden nemzetsége úgy van, ámen. And last three verses that are on there, would you read Revelations 20? Verse 4 through 6, you know, about one, the És van egy másik erre vonatkozó még a jelenések legvégén, 4 through 6. A jelenések 20. fejezetéből a 4-es, 5-ös, 6-os vers, ami azt mondja, hogy és láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és itt jönnek ugye a mártér testvéreink, és látám azok lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételért, az Isten beszédért, akik nem imádták a fenevadat, és annak, sem annak képét, és nem vették fel annak bélyegüket a homlokukra és a kezeikre, és ezek éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halottak pedig nem elevedenének meg, míg nem betelik az, el, az el, amíg betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Nem, van, aki gondolkozik ki, hogy titkos, meg elő, meg mit tudom én, nem. Egy darab, azt mondja, ez az első feltámadás, Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeig. Okay. So anyway, that's the, that's the end of the Jó? first seven points. Tehát ez az első hét alapvető pontnak az összefoglalása. And the, the second part, 8, 8 through 14, it's, it's much happier az els, stuff because it's talking about the millennium. ennek az előadásnak a második része a 8-tól a 14. pontig, az egy sokkal jobb hangulatú anyag, mert az már az elragadtatás utáni eseményekről beszél. Onnan kezdődik a jó rész. Ugye addig, addig csak lefele megyünk, onnantól lesz az igazi jó, amikor ugye az ezer éves birodalom, amit már Krisztussal együtt uralkodással töltünk, utána az örökkévalóság, fehér trón, fehér király trón ítélete, bárány mennyegzői vacsorája és a többi. Minden esetre ránk most ezek fontosabb jelentőséggel bírnak, ugye, mert ezek azok az idők, amik előtt állunk. A többire még lesz időnk később.